хэл бол ер нь ер нь л яг хүний яг ертөнцтэй. Хүн хэлээр л бүх юмыг ойлгодог үстэй тий. Яг хэлээр тэгэхээр яг тэр хэлээр одоо хүн яг одоо амирыг тэр хэлийг эзэмссэн бүр нэг тий одоо лаг э, хүмүүс бол тэр хэлээр хүнд яг хүнийг бүр яадч болж толгоонд нь зураг зураа шатч тий юм итгүүлээл тарих нь угаагаал бүр шин шин юм юм холбож өгөөл шин шин санаанууд бодож байгаагүй юм ингээ холбож өгөөл толгоонд нь дөнгөж шин яг юу үүсэж байгаа байхгүй одоо нэг тархинд яг тэгдэг гэсэн чинь яг хоёр санаа ингээд яг нийлээд одоо шин санаа гарч ирж штэ тэ тэнгууд яг тархинд нэг нэг юм шинээр яг юм синапс синапс үүсдэг синапс гэдэг юу гэдэг лээ нэг синапс ч гэдэг лөө тэгдэг гэдэг нейроны нүг нэг эсүүдгийн хоорондоо нийлцсэн гэдэг нэг юм наалтцсан тэднээс нэг нь өвхөхөр ингээд тэгэл яд юм шүү гой санамжны зэрм устал. Мэдгүй яг нөө нэг тархины одоо нэг хэсгээс нөгөө хэсэг рүү хизээч явж байгаагүй замаараа л яг нэг ингээс юу мэдээлэл ингээ явчт юм шиг лээ. Яг шин санаа орж ирж мөрөнгөт одоо ингээ шин зам ингээ гараад ирдэг. Одоо электрон одоо тархин дотор явж байгаа. Тэгэхээр яг stand up болохоор бас яг гоё байгаас тэг хүний яг бодож байгааг өнцгөөс нь яг маа гэл амар инээдтэй юм яг тэ их үнэн мөртлөө амар инээдтэй юм шангууд тэр хүний толгоонд нь бүр яг өөрчлөлт орлоо бүр тархиныг угаад Одоо тэр лаг мундаг лектор мэктэр хүмүүс ч бас л тэгж байгаа шүү, тэ. Синхруулээ шааж байгаа шүү. Тархинд нь яг бүрийг тэгж инстол хийж байгаа. Тэгэхээр яг хэл яриагаар бол нэр үнэхээр хэл яриа гэдэг ер нь эзэмших хэрэгтэйг би ойлгосон. Энэ нийгэмд сайн явъя гэвэл энэ нийгэмд яг ер нь дээгүр зиндаанд тэ дээгүр төвшөнд явъя л гэвэл хэл яриа хүнтэй харьцах хүнд ойлгох тэр имийг л бүр сайн эзэмшээл яг хүснээр яг зорилготой үргийн тулд харьцдаг яг тийм л болох аашаас. Тийм болчвол энэ амар хүчрхэг юм шиг зүгээр нэг амар хүчтэй бяртаа яснаас тий. Хил яриагаа гэдэг чинь ер нь бол тэгэл. Гэхдээ э, мэдээллийн хамгийн их хувь нь одоо тэгэл нүдээр дамжиж байгаа шүү дээ. Нүдний одоо одоо хоёлаа харсан өмнө харсан боловч зүгээр санахгүй байна шүү дээ. Гэтэ хоёул ингээ өмнө харсан бүх юм ингээ яг тархин дотор байж байгаа гэж байгаа юм байна. Аа. Тэгтээ чи хамгийн гол нь тэрний төлөө access хийх хэрэгтэй. Чи одоо my computer руу ороход чи бүр ингээд хар мянган тэмдэгттэй ингээд hard disk байх байхгүй. Тэгээ чи тэндээс яг тэрийг хайдаг байхгүй. Access хийж чадахгүй, санаж чадахгүй. Би яг тэгжсэн тэгтээ би яг юу усныг санахгүйгээд тэр чиг тийм юм л шүү дээ. Аа. Яг ойлгомжтой. Гэтэ ер нь бол бүх юм нь бол байдаг л гэж юу. Тэ. Бүх харсан юмнууд надгалагч. Гэтэ Манай тэгээд ер нь нэг мартцсан байж дээхгүй тий. Нэг юм би юм сангаа үлдсэн шүү дээ. Муу мартахгүй л шээ. Өгшөрөх тусам. Одоо ингээд 91 наснда их ануухан байна. 91 насны маань ойн танил мэдрэмж өгдөг. 91 хүртлээ хийнэ танил мэдрэмж залуусаа. Хоёр нэг хөгшин ингээл тий. Нэг нь нэг карта Facebook, Facebook орсон. Ингээд зэн зүгээр танил мэдрэмж хийж байгаа. Манай тийг хөгшрүүдийг юу болов хүмүүс зүгээр хөгжил бүр амар хурцтай шааж ин тэ жил ирэх тусам олон хурцтай болно гэж хэлж штэ яг нэг э, тим хүсэлтэй чи югдгүй л яг нэг яг шулуун шугамар өсдгүү юм бүр юм далийн шугамар шууд э, одоо цаг хугацаа өнгөрөх тусам илүү хурцтай өсдөг. Одоо тэ нэг э, сүүлийн 10 жил бол сүүлийн 100 жил хийгдэж байгаагүй ол дамжилтуудыг олсон гэснээр сүүлийн 100 жил сүүлийн 1000 жил хийж байгаагүй юмыг хийсэн мэсэн багтантай 1000 жилийн тэгээ бүр ингээд амар хурдтай ингээд бүр улам ингээд хурд нь өсөж шаагаад байна дэ өгсөн болсон багт бол э, амар шахах хүмүүс зүгээр юм уутай одоо NASA ч роботон гар мартай NASA ч 2020 он гэхэд яг нэг э, манай одоо э, одоо гал universe гэх юм уу те арчлан ертөнц те тэнд ингээд харийнхан байгаа хэсгийг тодорхойлж э, бүгдийг нэг тодорхойлж чаддаг бол нэ. Биш байл 20 2040 лүүдэ 40 юм байна. Тэд нар яагаад тийм гаргасан бол гэж. Зүгээр яг одоогийн одоогийн найдсан хүмүүс л бүр яг сонгуулийн мөрөвтлөр шиг тэгнэ гэж зориг одоо байгаа одоо байгаа технологи дээрээ суйрлал яг тийм судлаа гарга тий. Технологич нь тэгээд сар жилээр илүүтэй сайжраад байгаа болохоор тэр нь багсгалах л та. Аа. Аа Гэтэ ер нь бол яг дэлхий шиг гаригуудыг бол хасаг олоолго юм лээ тий. Яг дэлхий шиг энэ яг яг э, гэтэ зүгээр л хязгааргүй гэж бодлоо зүгээр орчлонг хязгааргүй гэж болохоор бол байхгүй шүү дээ. Яг дэлхий шиг бүр хязгааргүй бас байх байх боломжтой гэсэн үг шүү дээ. Чи зөв хязгааргүй гэж бодохоор чи хязгаар уусаа байх. Э, Зөвөр л э, бүр амар их штэ бүр мэдхгүй бид нэр төсөөлж чадахгүй штэ. Тэгэхэр чи яг дэлхий шиг ийм гаргууд бүр яг дэлхий шиг ийм амьдрал зөө бүр боломж бүр чансаараа штэ. Зүгээр л яг дэлхий шиг амьдрал болох яг дэлхий дээрх шиг юм хүм шиг юм хүмүүс байх чанс бол амар бага штэ. Гэтэ тийм чанс юу н хязгааргүй болохоор боломж нь хязгааргүй болохоор тийм юм бүр хязгааргүй олон удаа яг дэлхий шиг юм одоо болцсон бүр аль хэдийн яатсан. Тийм болохоор нөө нэг parallel universe гэдэг штэ. Хүн чиг нэг арай жоохон өөр нэг гэхдээ яг нэг өөр өөртөө даралтж маралташаа нэг тийм өөр өөр нэг юм зам руу орчдөг одоо тий амьдралын нэг тийм хувь зээний өөр нэг зам руу орол юу болчихвэ гэж бодвол яг тэр шиг тэгэл итгэсэн. Гэтэ биш тэг би шүн өнөө шүн амар сонир зү зүдсэн. Нэг өвөөтэй зэв нэг хөшөө өвөөтэй. Манай өвөөтэй ер нь жоохон адилхан байсан. Гэтэ ер нэг өвөөтэй тэр өвөө намайг бүр амар зодохгүй бүр тэр зүудэндээ би бүр ингээд шанаад ч манаадаа зэв. Гэтэ жоохон өрөвдөж өрөвдөд хөшөө нэг тэг Тэгж ингээ ингээд би бүр сүултээ барахгүй наа тэр өвөг гжигтэй шахацсахгүй би ингээ дээр нь гарсан. Аа яах вэ? Яах вэ гэж амар сандарцсан тэр өвөө нь идэх гээ шахаа. Тэгээ хэлсэн чи Токагийн хоолойгинд орж ирсэн ээ. Өө чи надга амруу бөөлж гişээд баг. Би амруу амар бөөлжөнгөтэй уруулын шот тас хазаал уруулын ингээ шууд ингээ жимилгийн ингээ барай хазаа шаачих. Тэгвэл миний бөөлцөнд ингээ живж өгч бүхэж шага. Тийм зүү зүүдсэн амар жинхэнэ санагдаа шага. Амар жинхэнэ зөө. Тэнгөт өглөөс ирснээ яг юу вэ би чи энд энд байгаа лөө гэд гинт буцаад яг амьдралтаа ирсэн байдаг шээс. Тэгэхээр яг нэг бодлын урдаар шаагаад бай хүн зүгээр яг өөр өөр тийм өөр өөрийнхөө хувилбарууд дээр зэрэг очиод идэг байл яг уу. Яг тийм хувилбар байждаг шээс. Дуусан шиг байна. Зүгээр л нэг өөр ертөнцид нэг тийм хүн сүнсэн өвөөтэй зодтолдож амтсан аманд нь бөөлж болж. За тэрчих. <laughs> Гэтэ зүүд зарим зүүд нэр амар өмшөлтэй гэдэг шүү яг зүүдэлж явах хугацаанд хойшоога тий. Нөгөө нөгөө нэг ертөнцтэй очсон чинь би амар айд ш тий. Амар өндрөөс амар унаад хүчин зүгээр. <laughs> Би ч гэсэн <laughs> хөл мөлөө хугашаагаад бүр газар шилжилмөр бяц шаагаад. <laughs> Яа кичин зүд. Өндрөөс айд юм ш тий. Өндөр хүмүүсийг өндрөөс айдаг юм байна л да. Бисээд байнга өндөртэй юм чи. Аашаа. Саахан да. Йоо ямар өндөртэй байна. Усанд бас живж хүн нэр. Тийм. Юу зүйл. Би осн жийж. Би бүр цөм шаалгуулаад бүр ямар шүд шүдмийн уунаад бүр ямар шүдгүү болчлаа гэж зүтэлж хөдлөө бүр айгаа. Зодуулаад оо. Тэгээ би бүр тэндээ бүр итгэцэн. Бүр ингээ лекс ирсэн чинь өстэй. Шууд ингэж үзэж тэмтэрч үзэж үзээ. Тэгээл өстэй анзаараш. Йоо. Баярлалтай шүү. Би бас баг ахта ээж байгаа өгцөн байна гэж зүтлээ. Тэг ингээд юм оршуулх нь бүр дэлхийн хүмүүсийг ингээд ийм оршуулдаг газар нь болохоор яг тийм юун дээр гардаг шиг футурама дээр гардаг шиг ийм дэлхийн ингээ орбит заяа. Ор агаар мандлын дээр ингээ цанс тийм хиймэл дагуулууд ч тийм газар ингээ ингээ ийм том ийм шилэн дотор ийм оршуулган газар хүмүүсийг оршуулдаг тийм газар хийцэг ш. Тэгээ тэнцэн очиж би ингээ цэцэг мэцэг тавьж нэг зүтлээ ш. Тэснэ шууд амар зүтэнтэй ойлж хүлээл босоолж байгаа ойлжсэн нэг энд ээж байгаа очиж гэсгүйж очиж хүнс хүнсэл <laughs> амар санагдчих ш. Гэтэ яг тэнгуут яг бас нэг миний нэг хувилбар зүгээр миний оюун санаа ихтэй яг тэнд байсан яг жинхэнэ бас яг тийм болж байгаа. Тэгэл яг тийм болсон чинь би шууд өө ямар сонь зүуд вэ өнгөтэй шал өөр ертөнцид ингээ ирсэн. Ингээд баг насандаа ирсэн ч юм уу. Яг тэгээ зүудсэн ч юм уу. Яг тэр яг э, тэр бас юу ажиллах юм те нэг э, ДНЭ энэ АНЭ гэж байдаг шүү дээ. Тийм. Тэн доторхыг мэдээлэл байж болох уу? Тэнд хадгалагдсан мэдээлэл нэг яг тэр чи байгаль ч одоо байгаль дээр амьтан үсэд одоо инстинкт гэж байна шүү дээ. Тэр үрээ ингээ юу хийгээ мэддэг үстэй те. Яг тэрнтэй адилхан байхгүй. Бидэрт бидэрт мэдрэгдэж байгаа тэр мэдрэмж нэг тэр юм лөө. Тэгэхээр бас жоон ерөөсгөлэнтэй үдсээ гарсан юм бас зүдэлдэг шүү дээ. Гэтэ тэрний хажуугаар. Гэтэ хүний яг тэр нь бэнд кад бол яг э, амар их мэдээлэл өгдөг гэж л шүү дээ. 4 4 гигабайт биш лөө. Хэдэн тера. 4 гэж байна. Ганцхан юунд ч тээ. Ганцхан ДНЭ-ийн юунд нь. Гэтэ яг ДНЭ-ийг бүр зүгээр яг хэд 8 битээр ингэж тавиад 8 бит гэдэг чинь 8 одоо ингэ нэгж штэ тий. 8 нэгжээр ингэж тавьж байгаад үрж тавьж байгаад ингэ уртааш нь яах юм бол юу лээ бүр нар нарлуу хүртэл явахаар тийм урт мурт байдаг ч гэлээ. ДНЭ хүний. Гэтэ тэр чинь нэг тийм атом шиг юмнууд байгаа штэ тий. Тэр ийм шээ штэ. Тэрэн дотор бүр ингэж юм өн бүх юм нөтгэж л штэ бүр баг хистрийн өөрийнх нь тэр түүх өвгцгүүдийн тухай одоо юм уу ер нь бүхэл юм нь яг тэр мэдээллийн зүгээр л яг тэгэл явждаг гэсэн. Тэгэл одоо наа монголчууд ч нэг яагаад гэдэг чи тээ одоо ингээл бахан бөө мөөнөр яагаал төрөөл бөөнөр ихсэт байгаа гэж ярьдаг шүү дээ тээ. Тэр чинь тэгээд идэв чи яг зүгээр юм уу улс мус дороотол төр болсон жоохон дороотой шаагаад байгаа гот. Өвгцгийнх нь юу н холбоотой л байждаг. Одоо яг тэр яг одоо манид бол ч гэсэн тийм л байгаа шүү дээ. Яг одоо чиний аав аав аав аав аав ингэж явсараад тэр хүн бас л нэг хүн байсан байгаа шүү дээ амьдарч ирсэн. Тэр хүний бодолч гэсэн ингэж яг одоо үеийн яг хүүхдүүд нь ингэ бас байдаг одоо айдаг юмнаас найдаг ч гэдэг юм те. Яг тэр шиг Монголын монголчууд бас тийм өөрмөцл юм шиг л. Тэгэхээр ер нь чиний яг байгаа байдал ч одоо чи өв эцгийнхаа те нэг хэсэг хэсгийг аваад яг чиний зан аш үсцэн байж болно гэсэн. Яг э, яг тийм хүний зан чанар чи яг ийм байдаг гэж шүү дээ. 50% нь болохоор яг яг ген гений мэдээллээс нь үүдэг ч аахгүй. Одоо энэ хүний одоо зөв нэг зан характер гэдэг шүү дээ. Одоо нэг жоохон тийм мад жаргалтай маягийн хүн байна уу эсвэл жоохон депрессний хүн байна уу ч гэдэг юм те. Тэр нь бол 50% нь зүгээр л хиний хиний хүүхдээ гэдгээс шалтгаалдаг. Тэнгүүтээ 25% нь болохоор яг гаднах фактор одоо нэг гадна хорч морчин те тэр юмнаас ер нь жоохон шалтгаалдаг. Тэгээд одоо ямар сургуульд явсан ч гэдэг юм те. Ямар байр, ямар хотод, ямар орон төрсэн ч гэдэг. Тэгээд нэг 20 нөгөө үлдсэн 25 хувь нь болохоор зөвлө өөрөөс нь шалтгаалдаг. Өөрөө ямар сонголт хийх үү гэдэг. Тийм гэж сонссон юм байна. Гэтэ янз зүрлээд байх л та. За баярлаа. За ингээд ярьцгаая. Э, <coughs> Яга тийм сэтгэл орцсон. Гэтэ яг хөтэ тэгэл сонин штэ генийн тим юм чинь нэг хүн тим хүн байд нэг хүн ингээд ерөөсөн цус харахаар ухаан алдаад иддэг тим хүмүүс эд штэ цус мус харч чаддаг үед иддэг тийм шижгийн марангууд ухаан алдаад шаачдаг тийм хүмүүс чи яг нэг тийм ер нь нэг тийм гений мэдээллүүд юм шиг л штэ одоо нэг бол үг дээдсэн нөгөө одоо тий амир яаж мааж өгсөн ч юм уу те юм уу цус мус гар мараа завчулчихсан ч юм байлтай майлтанд орж исэн. Тэгээд ингээд цус мус харахаараа шууд би нэг би нэг унтраад зүгээр ингээд нэг шууд шатдаун хийчихдэг. Оо oh, shit. Тэгээ нөө одоо яг нэг асантаас өөрийгөө бас аварж байгаа байхгүй юу? Тэр чинь тэ зүрхгээ шууд баага маага ярьж мэр цус харангууд. Тархин тархин өөр өөр гэж хамгаалж тэ. Тийм. Яг тэрэн шиг яг тийм юмнууд бас байдаг юм шиг лээ. Одоо нэг зарим хүмүүс амар аалцнаас айдаг ч юм уу эрвэхнээс айдаг ч юм уу те эсвэл харах марах амар өндөр төрөнгүүтэй гарууд ингээд ухаалтчихдаг шүү дээ тэгвэл дахиж зэрэнгүүт дахиж ухаалтантай тэр юм тэр яриа дэнтцээ тэр чинь нэг тим өндөр нэр сууж үзэх сте паркинг бүр паркинг энэ жоохон ойлготой юм ичгүй те яаж хурц чи паркинг өндөр сууж үзсэн юм уу үгүй тэгээд гэтэл зөв би бичлэг авсан аахгүй сууж үзээ л та гэж 20 яхахтай 20 секунд чинь нэг дээш ингээм гэдэг амар удаан шанц 20 секунд явж. Тэнгүүдээ доошоо ингээд нэг 11 секунд л итдэг ш. Тэгэл 31 секунд л юм. А тийм үү. <laughs> Зүгээр чи 10 10 секунд л 2 зүр ингээл нэг юм дээр явж явж болол. 4 Ядаж нэг 30 40 секунд шаялдаа тий. Тийм <laughs> ш тий. Гэтэ яг бүр амар удаан ингээд яваад байвал бас хэцүү л ахaltaа. Гэтэ Тийм. Чи нэг Universal гэдэг нэг студиогийн юу л орчихсон аа. Үзүүлэн. А тий очиж. Тэр бүр амар гоё юм л те. Тий. Хүмүүс явж байгааг харсан чинь зүгээр. Тэр Mummy нэг Returns гэх кино гэж тий. Тий. Ямар нэртэй лээ Mummy гэх кино. Нэг амар нэг Египтийн байлдаа шаагаад шотланд матган байл. Америкт. Манер нэг алгадчихагаад эхнэр нь авардаг гоо. Тий. Шаргаас дүүжлэгч чагаа дүүжлэгдэж шаа. Тийм нөө нэг англ их нэртэй. Тийм өмнө нь чи байлдажсэн гэсэн ингээд замчлагэд. Аа. Тийм тэгэл момигийн газар. Аа тэр чин цэрэг байлоо. Тийм. Цэрэг байсан. Тэгсэн чинь нөө нэг яг тэр газараа ирсэн чинь те нөө нэг яг нар мандаг байсан. Тэгэл яа юу байгаа юм бэ гэсэн чинь байжээ хүлээжээ гэж. Тэгээ нар мандсан чинь шууд нэг зэрэглэн дүндээ шууд тэгэл нэг ордон босоод ирдэг шээс те. Амар том. Тийм. Тэр үзэг юм. Тэрийг үзег. Тэр чинь гол гол хэсэг шүү дээ. Fuck гэж. Би яага мууми ярьж илаа гэж. Тэстэй. Зүрхсэл муумэл орсон. Аа тийм, Universal Studio шүү дээ. Тэр муумигийнх нь юу гоё юм бэлээ. Тоглоом нь. Тэгээ надаас нөө юу гоё санагдсан. Трейн дотор явсан явсан уу жаа? Трейн аа. Э? Одоо нэг э, нэг юм дотор суучаа тэгээд л нэг тэргүүрэл явддаг. Юу гэж нэрлэдэг л тэр чинь. Яг юун дээр нь? Дотор нь байдаг үстэй. Universal Studio-гийн кинонуудыг л ер нь харуулдаг. Би Лос Анжелест яг тэр Universal Studio-гийн яг юм дээр нь явсан шүү дээ. Тэгсэн чи яг юу хийсэн газар Real ямар Housewife блэ? Нөгөө нэг Eva Longoria тэр тоглолцсон. Parker Henry. Тий. Байсан шүү дээ. Тэдний нэг тоглолцсон кино байдаг шүү дээ. Нэг эмэгтэй ч эхнэрүүд байдаг. Улаан гэдэг тий. Тийм тэр киног хийсэн газар мазар тэгэл ер нь Тэгэл амар зүгээр тэр яг тэр гэрн нөөждөг шээс тэр яг тэдний амьдэрдэг гэдэг тэр гэрн зүгээр л тэнцээ зэрэг хиймэл гэрнүүд үүсдэг ш. Тэгээ бас нэг онгоц амар яатсан хэсэг байдаг л. Онгоц бүр ингээд сүнцэн юм шиг. Тэгээ баг нь юу мотой тэрэн дээр нь World War э, юу World of Wars үлээ. War of the World үлээ. World үлээ. Том Cruise-ийн тоглосон. ZT юу лээ. Ямар Том Круз ч Том Круз нөгөө нэг юм аа World War тий. Тэр чинь World War нэг харийнхаа ирдэг. Тий. Сони юмар аваад цусын ингээд шахангуут ингээд цацаа шахаад бол юу лээ. Нэг аим бүр гэл дуурайд идэг. Тэр киног тэр киног чи зүйлс хэлээ юу лээ гэж. Юусэн нэг нэг тим кино хийсэн газар онцор. Тэгээд ер нь кинонуудыг амар юу гэдэм лээ. Хэлээ яг тэр юунуудын яг яг хиймэл орчинд л хийдэг лээ Яг бүх юм нь яг жигнэсээ барьж гин үү. Тэгээ өөртөө бариад яг тийм юутай хаалттай орчинд яг ягаал хашаа зураг авалтаа яг тэнчэнэ ингээл авал тэгэл яг нөө нэг юу ийм том мангар том юм юу шиг агуулах шиг юм гаднаасаа бол тэгж харагдаж байгаа хгүй юм өндөр баг ихтлгүүр мэлтгүр шиг тиймэрхүү том том юмуд тэгээ тэрэн дотор нь ингээд юу энэ дотор voice гэдэг нэвтрүүлгийг хийдэг мэддэг гэл бүх юмнууд тэгэл тэнчэнэ зэр Лос Анжелес ч бол яг Холливуд ч бол яг тэгэл яг үйлдвэрлэлт юм биш шүү дээ. Яг индустри үйлдвэрийг амар үйлдвэрлэл тий. Евро еврейч төрж ирэл кино үйлдвэрлэлийг эхлүүлсэн гэж л шүү дээ. Оо shit. Юунд Америкт Орос морсын еврейчүүд ер нь ер нь Европын еврейчүүд очиод тэнд бол Калифорниа мужид бол ер нь бол дандаа юм уу мал аж ахуй мал аж хөдөө аж ахуй тэгэл юм уу уул урхайн юмнууд л хийдэг гэсэн үлээ. Алтны уурхаа мурхаа. Тэгжсэн чинь л гинт нэг хэдэн еврейчүүд төрж ирэл кино мина жүжиг юм уу яагал. Тэгэл одоо Холливуд их чинь еврейчүүд бацдаг гэдэг тэгэл шүү. Хатгадаг. Америкийн ус еврейчүүд хинд хэдлээ. Тамира. Тэр явдлаах тай. Үгүй ихтэй яг яг нэг Америкийн яг нэг нөлөө бүхий яг том том банкны эзэд нь бол яг ивэчтэй тийм л. Тэгээд ер нь бол тэгж ирээд байд шүү дээ. Америкийн засгийн газар чинь банк банк нь баг бодлогыг нь гаргаад мөнгөний бодлого бодлого нь яг энэ ерөөсөө банкныхаа төлөө бараг шат. Гэтэ нэг бид нар чинь зүгээр юу мөнгийг зүгээр өвөлдөрөлт шүү дээ. Ямар ч нөө нэг мөнгөийг ч одоо нэг тийм юмтай яах хэвээр шүү дээ. Одоо нэг мөнгө чинь нэг алттай тэнцвэж гэдэг юм тий. Одоо нэг тийм хэмжигдэхүүн яах баримжаалах юм байхгүй зүгээр л долларыг зүгээр принтэлж идэг шээс. Тэгээд доллар ч амар хэрэгцээтэй. 1 г алт ч оролж зөвхөн одоо долларыг нэг газрын тосыг зөвхөн доллараар зардаг болсон шүү дээ. Зардаг шүү дээ ер нь бол. Тийм болохоор ингээд нөө нэг яах гээд одоо Ливи нөө Гадафи чинь тэгэх гэж байгаа Араби улсууд ингээд өөрсдөө ингээд өөрсдийнхөө араби нэгдсэн тийм евро шиг тийм валют гаргаж хагаад өөрсдөө хэдүүлээ тэрүүгээрээ ингэж яаж эдийн засгаа ингээд яа яа зүгээр ингээд тэд нар чинь Америк долларлаа авааш яагаад гэж та орнд. Тэгэхээр Америкийн баг хамгийн том экспорт нь зөвхөн доллар нь валют нь болчихж байгаа юм. Тэгэл тэрнийхээ яг юуг нь ашиг сонирхлыг хамгаалах гал даймаа одоо зэрэг мэрэг орвол тий тэгдэг юу одоо нэг Путин юу ирчин тий хятад ирчин яа нөө Евразийн юу гаргая гэдэг тий валют гаргая гэдэрэг тиймэрхэн яриад байгаа бол тэгвэл бас э, Европын холбоо бол бас сайн яд юм тий евро нэг сайн байж чаддсан юм тий барьж а юунес грек э, нэг э, яасан штэ иргэний дан гараад Иргэний дагарсан мэт барилж грэгч. Үгүй зөөр нөө амар өрөнд орсон юм шиг ерөөсөө. А тийм л өрөөд л удацсан яг өрний толгой мөнгөгүй болоо шаацсан шүү дээ. Йоо, дампуурд гэжтэй. Монгол яг тэг тэгэх боломжтой байхгүй. Одоо ингээл Орос бас дахиад Монголд бас зөөлөх гэж байгаа гэж дээ. Дахиад ч гэдэг зөөр ер нь зөөлөх гэж байгаа. Ер нь би ер нь зөөр хүний төвшөнд ер нь бодоод үзэхэд ер нь те зөөр ингээ олон байн хүнээс ингээ зөөл аваад өгдөг хүн чинь. Тэгээ тэрийг хамгийн гол нь яг буцааж их мөнгө олох юмда зарцуулахгүй зүгээр зүгээр л жорлон руу хийгээ шахах тий усын татааш. Тийм л тэгэж яг манай улс бол яг тийм л юм хийгээд байгаа ш тэр нь. Гэтэ яг нөө нэг зам ам юмнуудаа бол барьж л байгаа л да бас бид нэр нарийн цэргийг дэмнээс гэсэн дэмжсэн гэсэн тий. Бүр яг одоо баталсан гэж юу. Тэгэхээр барьж байгаа ш тэр ш. Гэтэл ингээд суужлаа ш. Гэтэ юу асуух сайд унах гал гэх шиг байна да. Бараг лөө. Энэ э, элбэгд орж инх болд бас э, э, юуны дарга их болд штэ. Тэр гурав. Тэр гурав ч хамтраад нууц нууц газар юм ярьж юм ярьж гэж. Нууц агуу дотор хашиг гэсэн чинь нэг инх болд юу болох юм гинэ. Инх болд сайдлоод Алтууяг усын хурлан гүшүү. Бишээ дарга. Тийм тохиом. Тийм тохиом ах их гэж шахаад. Тэрийг тэгсэн чи мэдсэн байдаг шээс. Гурав гурван бста нууц хатгаж. Зүгээр л зүгээр л нэг гурван хүн судал дээр сочсон. Тэгээ байраа салгаж байдаг шээс те. Хоёр нь тийм их гэж. Тэгж нөө нэг юг арсан намайг жоохон атхандаа авах гэн. Яг л олон жил дарлагдсан шүү дээ хөшөө. Аа. Олон жил дарлагдсан баггүй тэр Монгол ардын намынханд. Аа. Тэ. Бас шууд задрахгүй байх гэдэг. Тэ. Бас арай нэг арай нэг жоохон урт хугацаанд дарлах гад ашиг. Би уусаа яаж юм чинь ардын намын гişүнч ах нь би нэг таньдаг байхгүй. Тэр ах тэгж ярьж юм. Тэгж ярьж л би зүгээр <laughs> нууцсар ингээд нөө найран дээр ингээд найрлж марилж хахт нь сонсоо шатс. Яриг нэ. Манер хөдөөнийх нь л юм ярьж гэнэ гэсэн. Мань тэн донд нээжсэн гişх. Тэгсэн чинь зүгээр юу оо ерөөсөө нэг эсрэг юу байж үзээгүү нам байж үзээгүү эсрэг намжтай лана юмын шөмжл өмжлөөд байдаг шүү дээ. Тий. Яг тэрийг наах удаа хийсэн чинь ер нь бол амархан юм байна. Зүгээр нэг э, ажиллаад барж барж ажиллахгүй зэн. Аа. Бус гэртэл зүгээр байж чана. Тэгмэтэй яг нэг өдөр нь очичвал тэгээ сайхан шүмжлэлээ хэлчихэл танаа энэ дээр чи ингэсэн байна. Энэ хөл чи ингэдэг юм болохгүй байна. Ингэсэн юм ингэдэг. Тэгэл тэгэл тэгэл байж идэг тийм амар. Танайх чи тэг яг э? яг ямар үгүй яг ямар хоо юм хийдэг. Зүгээр э? яг тийм улсын хурлмурл дээр очиж юм гişүүн. Аа тийм. Манай аяг ах бишээ. Би зүр. Аа зүгээр яг гişүүн юм уу те. Манай найз аав. Яг нөө нэг ажилгүй шатдах те. Тэр яг нэг хэрүүлч мэрүүлч хүмүүсүүд нь бол яг ер нь бол <laughs> ер нь зохиос зохио шаачдаг. Нэг ч амар нэг тийм юм идсэн ч юм уу те. Нэг ч амар одоо олон нийтийн дунд штэ. Одоо арт хотлоо ирдэг те амлалтаа биелүүлдэг гэсэн тийм нэргүй. Аа. Ер нь амлалтаа бол биелүүлэл явцдаг. Нэгтэй хөө. Ер нь зүгээр ягаад ийм байх сайн л юм шиг. Ягаад заавалч их амлах хэвтэй. Зүгээр яг тийм байх хэвтэй те. Би яг тийм сонсч ирсэн юм. Хүн одоо ингэ сонгож байгаа шүү дээ те. Сонгуудаа сонгуулийн дундуур ч юм уу дахин одоо нөө тэр юугаа яах тийм санал асуулга авдаг зүр хүмүүсээс Тэр нь зүгээр интернетээр л ингээл асуугаал явчихлаа. Тийм. Зүгээр яг тийм байнгын яг олон нийтийн юг гэтээ олон нийт чинь бас жоохон тэнэглэлтэй тийм. Гэтээ юу тийм тийм. Гэтээ олон нийт хөвн гэдэг бол бас утгагүй л тийм. Тэгэхээр яг тэрэн дээр нь тоглоо шатчтэй ард түмний юм дээр амар нэг муу нэг нэвтрүүлэг гаргаал тийм. Тэгээд атаклаа шатчтэй. Тэгэхээр яг ардчлал ер нь жоохон бас амар мух байгаа зэрэг амар жоохон тийм алдаатай систем байгаа зүгээр нэг хүмүүсийн бодож байгаагаар нь яг юу зөв Тэ зөв гэж бодсон биш яг зөв юм а хийхгүй зөөр зөв гэж бодсон юмийн төлөө яг нэг тийм арга цаасан нэг хүмүүсийг нэг аргалсан юм их. Хүмүүс нэг э, баяр цогт Ганбаатар гүш хоёрын нэг мэтгэлцсэн болсон шүү дээ. А тий. Тэрний дараа баяр цогтыг л одоо ер нь бол тий дэмжлөө. Ер нь л яасан мэс тий ер нь шөмжилсэн мэс тий 20 20 мянган хувьсгчтэй юм байдгүй ингэж надад хуучин ерхэсэд байсан. Бямдарж бямгаа ойлоо. Тий. Хэлж мэлээл юу солиороод байгаа. Амар эдийн засгчээс математик хүн шүү дээ. Тэгсэн чинь бас баяр цогч унсан юм бил шүү дээ. Багш юм бил шүү дээ. Тэгээ яг тэрийг ярьж байхдаа одоо тий юм уу мэдээ ярьж байхдаа одоо гинт онгот норохгүй юм багш нь тэгдэг гинэ. Яг мэдж байгаа юм ингээд ярихаараа ингээд тий жоо атомаг юм болцдаг. Тулгадаг тэгэж яг яг сурагчдад яг хүмүүст ингэж ойлгуулж чаддаг. Мэдхгүй болохоор нь тий. Тэрийн дэлгэнүүлээд өөрийгөө мэдлэгтэй юм шиг харагдуулах нь за мэдгүй. Тэр нь ч гол нь ш. Аха. Тэгсэн чинь тэгж э, ярьсан л юм байлээ. Тэргээ босод хүмүүс тэгж тайлбарж ялээ. <laughs> Тэгж дэмждэм байлээ ярь цогтой гэтэр. Гэтэ яг зөв ч хэж магадгүй гэж тал байгаа л гэсэн л байхгүй. Ер нь бол тий. Аха. Манай одоо тэр ерхээсээд байсан. Э, Мэн бол ерөөс юу ч ойлгоогүй тэрийг үзэж. Бямбо <laughs> <laughs> яг одоо 20 мянган хувьсагчтай юм гэж үед намайг байхад 150 байсан байсан гэдэг. Тэр чинь нэг дээр үе юм яриад компьютерийн системээр 20 мянган одоо хувьсагч хувьсагч гарахад Excel гэсэн үг шүү дээ тий. Доош ингээ янз бүр ингээл бах юм хийгээл хязгааргүй үед тест нэг хэд хэлээ 53 мянга төгрөг зогссон. 20 хувьсагч гэж юу юм яг? Одоо зүгээр тэрийг л нэг тийм л юм хэлээд байгаа юм шиг лээ. Юу гэсэн үг шах. 20 э? хувьсагч гэдэг нь яг юу юм бол? Одоо тэр бодлогын юуг нь л хэлээд байгаа юм шиг шүү дээ. Одоо одоо 25 жилээр амар олон гэрээ хийгээд байгаа шүү дээ. Тэр салбарт тэтэв те тэтэв тэтэв тэтэв гэдэг. Тэнгүүтээ та нарт одоо бид нар та нарт одоо газар энэ газар чи авья энэ газар төр чи гэдэг чамд одоо хэдэв өгөө гээл те. Янз бүрийн гэрээнд гэрээн дээр орж байгаа шүү дээ. Зөвхөн ашигт малтсан биш те. Усан араас авах юм те. Дэд үцтэй бий болохгүй шээ. Аа тэгэхээр Тэгэхээр олон юм олон бүтээн байгуулалт хийн мэн гэсэн үг юм уу? Эсвэл би яг ойлгохгүй нэ тэр тэднээс тэр ксэл дээр байдаг тийм нүд юм уу? Тэднээс чинь тэгэл юу баахан ингээл нэг бодлого нь явж байгаа шүү дээ. Бүгдийг нь бичиж байгаа гэсэн үг. Тэр зарцуулах юм юм. Аа за за за за. Тэгэл тэгэл тэгэл одоо хуваагаал явчихдаг юм шиг ойлгохтой шүү дээ. <laughs> Би яг бас буруу бодчих болно л да. Гэтэ миний бодлоор. Аа. Тэгээд одоо амар хэцүү юм а те. Яг яалт ч нэг гадны юм гадны нөлөө орж ирэх шээ. Энэ үс яалт ч үлдээ. Гэтэ манайд бол нэг нэг юм бодож те толгоо гашлахснаар нэг юм олдод олохгүй шүү. Өөр өөртөө амьдралыг л сайхан авч явал те сайн амьдрал улстай яг татвар төлөөл улсынхаа цэцгэлэлтэнд оролцоол хувийн яг ажилчин шаргалт шиг аашаас. Гэхдээ нэр зүгээр л зүгээр л мөнгө боддог хүмүүс нэр амар их болцсон юм билий зүгээр альбом тушаал. Миний тийм би би бол ойлгохгүй байхгүй ягаад тий хүн ягаад тийм чанаа шахаад тийм зүгээр тэгсэн чинь зүгээр тиймэрхүү юм юм хүсдэг зүгээр л өөр өөрийгөө бодсон тэгээ нэг тий жоохон мөнгө мөнгө шаа юм аа гэсэн тийм тиймэрхүү юм боддог хүмүүс сэргэлэн сэргэлэнтэй л ингээ сэргэлэн юм шаах гал явддаг тий Цагдаа их тэгдэж штэ. Наад чи чиг мэдэрсэндээ штэ. Яа. Яг л альбан тушаалаар л яадаг. Альбан тушаалаар л өнгөтэй арай жоохон дээгүүр альбан тушаалтай бол дууд зэрэг нэг юм хийлгүүж мэйлүүл штэ. Альбан тушаал ашиглалт гэж одоо нэг мэд. Нэг тийм л тэгэл тэ. Дээр байгаа альбан тушаал түүнийг хөндлөөл чи ингээл ясалж бослоо шээ нэг тийм сэргэлийн нэг сэргэлэн тэгээд дайлгандахгүй шахах хэрэгтэй гэсэн. Надлаа эмгтээчүүд тгээс санагдсан. Цагтаад байгаа эмгтээчүүд үү? Тийм би хамт яалаа та. За нэг хамт юунд нь гарсан юм. Гол гарыг гээд туул туул голын тишээ. Тэгээ тэнд нь хамт авсан байхгүй. <laughs> Тэгсэн чинь жоон тийм сэн тэгэд итим л. Тэрнээс хойш ингэ сарим болцсон. Байг нь дайлганаад чам шиг. Одоо яг жишээ нь яах вэ? Тэгэл тий өөртөө ингээд одоо юу дуудчаал дуудаад тий Тэнгүүтээ над надаар бүх тооцоогд хийлүүлчих гээд шээсэн. Юур гайхс тэр нь хин нэ тэр эмгтэй нөө эмгтэйчүүд ингээд тэгэлтэй ингээд өгдөр хоол идсэн гэл тий Тэнгүүтээ ер нь бол э, намайг бүгдийг нэг даана гэж бодоод байсан. Тэгтээ анханасаа ер нь бүгдийг дааж маагүй шүү дээ зүгээр яг өөрөө төлөх үег төлөөд тэнгууд чинь гэл хүмүүс чинь мөнгө гаргаж тийм л байх хэрэгтэй шүү дээ. Ер нь зүгээр хүн яг хүмүүсийн донд яг тийм тооцоо моцоог мөнгөн дээр зүр жоохон тийм новшийн харилцаанд новшийн юм шаачдаг байхгүй тий. Яг нэг жоохон илүү юм бодчихдээ тий яг би л тэгээ шаачдаг зүгээр нэг хүн яг найзуудтайгаа сэтгэхгүй л дээ зүгээр яг танихгүй хүнийг бол тий анханасаа яг танилцахтаа бол яг юм шодрох төлөөл яг төлөх ёстойгоо төлөөл яг нэг тийм нэг мэдгүй яг шахгүй Тэнгүүдээ яар мөнгө зөнгөхгүй байвал яах вэ? Тийм л энэ гэж бод. Чам зүгээр найдцсан байсан юм уу? Зүр би зүр найдлаа найж юм хайш. Тэгтээ яхаа те. Манай ч гайгүй гэж. Сонсож байгаа бол. Тэгээд ер нь Тэр надад э, тий дээгүүр албан тушаалтын хүнд ясалдган жоохон хэцүү санагдсан. Нохон зогсож яг нэг ерөнхий газрын дараа бүр яг манай өрөөнд өгсөн юм байна. Өрөөний хажууд яг өрөөний хажууд хаалт гэдэг. Тэр байг тааралт шүү дээ. Тэгээ би өө за яста ерөнхий газрын дарахта байг таарлах юм да. Тий харнаа марнаа гэж бодцсан. Ороос тэгсэн чинь тэгсэн чинь бүр эхний бүр нэг сарда бүр таарлтдаг шаасан. Энэ ерөнхий газрын дарга байгаа юм болов гэсэн чинь. За байж лээсээ түрүүн явж байсан шүү дээ тэгж ярьжсэн хаа. Тэгээ би бүр гайхаад юм бүр сар гаруй та таралдав. Өө тэгэл тэгээд хэд хоногийн дараа мартцсан шаажсан чинь. Шууд тэгэл өөдөөс бүр гараад ирдэг шээ. Нааг бүр ингээ хараа шээ. Би бүр сандарч бандрангуудаа юу итэр явслах маслах юу новхон зогсох. Буруу ташаар явцдаг шээ. Yes та яслог явцсан чи. Явслаг шээ. Яаж зөргөлж ийн. Тэнгүүтээ бүр би бүр хард зогтчихсэн шээ. Ер нь хүмүүс тэгдэж шээ бүр бай шатар ерхий газрын дараа ингээд алхан зэ ард нь нэг хамгаалагч нь явж байгаа. Тэнгүүд хүмүүс яг шатар доош буухсан ерхий газрын дарыг харангуйтай буцаж нөгөө тал <laughs> шатар явтар явж байгаа шээ. <laughs> Яг нүг ерхий газрын дарыг хараад харахад юм бол зөө. Бүгд нүдэндээ инээмсэглэлтэй, сайхан зарайтай зүр нэг ийм ийм болчтой. Инглиш ач. Номхон хөхт. Тэнгүүд ерхий газрын дарыг амар даавар шээ. За юу вэ найз сайн аа. Амар баарс гэс нэг орд нэг юм танилцуулах гээд гадаад харилцааны хэлцээний журмаараа нэг тим тим хийвэл одоо ерх хазрын дарга танилцуулна гэдэг. Тэгээ орсон чинь зүгээр ямар нэг гадаад харилцааны хэлж байгаа болохгүй ч юм байна ч юм те. Тийм нийт тарцсан. Амар их юм нийтд одоо юу мэдээлэл сайтууд төр юу тарч байгаа цензурдаа шатдаг шүү дээ. Комеди ч бүгдийг уншдаг болчихсон одоо. Комеди комментуудыг коммент болно те. Зүгээр л коммент уншиж идэг бас мөрд цагдаа нар байх шүү дээ. Тэрэнд тэрний ажилдаг нийт нийгмийг ямар байхыг тодорхойлдог. Аа. Тагнуулж хийж байгаа бол л да. Тэгээд тэр тэн дээр нь зүр амар муулцсан комент битсэн байсан юм те. Цагтаг. Тий. Цагтаа нарыг оо. Тий. Яг тэрэн дөнгөд нь нэг гадаа тарилцсан хилцт хамаардаг. Тэр нь зөвөр бүх цагдаа нар тамаардаг <laughs> биш үү ер нь. Тэгэл <laughs> цагтаа нар нийгмийн хадлага өөрөөсөө тэ тэр хүмүүстэй харьцаж байгаа цагтаа нарыг аахгүй зүр гадаад харилцаанд тэр юунуудын засах хэвээр юм ши. Шигэ уурсан гэл. Тэгээ тэр чинь нэг өөрөө ярьж байгаа шүү дээ. Бид тэр өөр нөрцөө. Хаста халаалах гэж нэг. Халаалах гэж шүү дээ. <laughs> Яасан бэ гэсэн чи. Аа нөгөө нэг юунаас ч асуухал. Нөгөөд ч асуухал. Тэгээ гараас ингээл зөгч мөгөл. Зөгч ашиг. Гэтэ контакт үүсгээд. Гэтэ нэг сонин сонин билээ ус ялч бүгд. Сонин гэдэг нь одоо жоохон чам таалагдаагүй гэж юу? Ер нь л э, юу штэ. Хоёр нүр нүр байтал тэр хэлээд байхгүй. Гүн тийм ч байх хэвэл та. Хойлоороо яг нэг ажлынхаа цагаар бол тэ яг л жормын дага. Аа тийм ш тийм штэ хурцэнгүүтэй юм ясаж онцлол мэдлээл. Амрыг ирээ. Амрыг нэг дөрөм тувцсны амьдрал шээс тэ. Орж болох уу? Ороор. Орж болох уу? гэж асууж байна. Тэнгүүтээ өөргөө танилцуулан гот танилцуулаа. Тэ. А юу ирснэ танилцуулнаас тэ. Бичиг ирлээ. Албан дот ирлээ. Эрүүгийн зэгдэн газрын юу ч эрүүг мөрдөн байцаа газрын тэ. Одоо хүүхдийн хулгай гэмтрэт тэмцгэлцсэн тий. Тэр тэр дараагаас ч юм уу тий. Дэд төрөндөө тэр тэр тэр тэрнээс таны нэр дээр одоо ийм мэдээд ирсэн байл. Дараа дөрөн шүү дээ тий. Тэнгүүд нэх дарга нар нэх уншдгүй мөлий. Манай дарга л амар уншдгүйсэн юм лээ. Даргийнхаа бүр гарын үсгийг зураг дуурайлга зурчаал тэгэл манахлаа явуулж болоо шаа. <laughs> Амар гараад тэгдэгсэн. Тэгээд бичиж байгаа тэр альбом дотор байгаа мэдээлэл хөргүүлж байгаа мэдээллүүд нь тий үүсгээ алдаа малтаатай тий э, ойлгомжгүй юм бичсэн зүгээр ингээл 10 жилийн хөвгтөд бичсэн юм э, ирж байж шатдаг штэ тэрийг бид нар тэрийг бид нар орчуулдаг яваадтаа гэсэн аа яг тэгвэл энэ юу юм блэ одоо мөрдөн байцаагч нар эрүүн зэтийн төлөөлөгч ч юм уу те энэ цагдаа албаагчид их шинжилгээдээ тэр залуучууд нь болцсон амар их тэтгэврийн хүмүүсийг халсан штэ сая ягаад Билэгт дарааг энэ хусагдсныг мэдхөө. Билэгт дараагаа. Одоо энэ саний ерхий газрын дарга байсан. Аа мэдгүй. Ягаад гэвэл ерхий билэгт билэгт даргаыг зөв ашигласан байгаа байхгүй. Ашигласныг нь ерөөс мэдээгүй. Яаж ашигласан бэхээр билэгт даргаыг томилонгуудаа за чи одоо энэ хүмүүсийг ингээд тэтгэрт нь гаргаа энэ хөгшчүүлийг гарга гэж байгаа байхгүй. Ягаад гэсэн болохоор таниулын ерхий таниулын дарга байсан хүн чинь тэ юм хийчих шууд зүтгэцдэг бол зүтгэцдэг тийм юм шиг үлээ. Аа Тэгээд яг тэр ажлыг хийлгүүлэх гэж тэр ажлыг хийлгүүлэх гэж гаргасан байхгүй. Тэгэл амар амархан унчиж байгаас байхгүй байгаас та. Тийм учиртай байхгүй энэ. Тэр хүний зан чанарыг ашиглах хэрэгсэн байхгүй. Тэтвэртэй гаргын өнгөтэй зарим хүмүүс ч өөр хүмүүстэй энэ хүмүүс ч олон жил ажиллаж бүгднтэй уулз уулзсан гот ч амар хэмээр шүү дээ. Тэ. Тийш халагдчихж байгаа тий. Даргаа тий. Гэж би энэ хүүхдтэй мөхтэй гэр бүлийн хадлаа шүү дээ. Тэгэхэд бол тэрийг үйл хайхраад бүгдийг нэг тэтвэрт нарах Тэгээд бол баахан боловсооч нь тэгээд Гэтэ шинээр залуучууд зөндөө орсон уу? Тийм шинээр зөндөө байгаа. Тэгээд тэднээс нь жоохон би өөрөө л муултаа тэгтээ бас бас мөрдөн байцагч жоохон мөрдөн байцагчаас баралж би илүү сэтгэмээр л юм байна. Зарим нь бол наа чи тиймэрхүү шүү. Ингиж явал яах юм бол та бол та. Тэр гээсэн чи өнөр тийм биш нэ шүү. Тэс тийм л зэ. Ер нь ямар тэр ажлагчтай л хин нэг хийх л стамч те. Тэгээ олдож байгаа нь одоо хийж л хэрэгтэй гэж байна. Би л цагтаа ихгүй шээ. Тэгээ цензур одоо бид нар нэг юу юм хайш. Бид нар бол шал утгыг бол арай нэг дээрдүүлж явуулж байгаа хөөх. Бидэрт ирсэн бидний ойлголтоор бол бас зарим нүд бол тийм яг үнэнээр биш. Яг уцаар ярим го шал өөр юм ярина. Тэгээ чи энэ дэр ингэ битсэн шүү дээ тийм байна нэг гаргасан юм давтгаар бодгоно. Шалтгаансан ч үгүй ээ ингэж ойлгохтой байсан ч үгүй нааш тэгвэл тэгвэл ингээ тгээ уулчи. Дүгүүт ингээ юм ярьж байна шүү. Дүгүүт нь ардталт нь альбан тотх ардталт нь ийм юм мэдээлэл авах заавал биш төгхгүй. Тэдэн сар тэдний өдөр тийм тэр утсаар заавал тэрийг заавал биш тэг. Тийм үнтэй яриа тэр утсаар ярихад тэдэн цагт ярихад энийг ингээ бүх юм юутай тийм баримттай явуулж. Тэнгүүтээ би юу юу гэвчээд цолоо өвчээд тэгээд нэр өвчээд Тийм гар ус өччих өстэй. Тийм шээс. Тэгэж чам цагтаа зөхөөгүй юу? Би өөр би яг өөрийгөө алдах юм санагцсан. Яг би хэрвээ яг удсан бол жоохон дотор нь живээ шаачих юм шиг. Би яг нэр цагдаа зантай болж магадгүй шүү тий. Цагдаа зан гэдэг нь яг ямар зам бэ? Жоохон тийм дээр дээрлэх хүү маягийн нь бусад дээр нь бусад хүмүүс хүмүүсийг жоохон босод гэж ханддаг те. Цагдаа нар бол яг манах танах versus гэж ханддаг те. Ми ас хууль гэж хууль сахиулах юм хууль хэрэгжүүлэх хуулийг хэрэгжүүлээл. Гэтэ тийм бол яалч хэрэгтэй л дээ. Гэтэ энэ бол яг нөө миний нөө нэг ярьдаг шиг шах. 10 жил тогт жижүүр ангийнхан гэж бас нэг цагдаа нар томилдог байсан шүү дээ гэж байна. Цэвэр нэг эрх мэд. Жаа ёо. Тий. Эрх мэдл өгчдөг те. Яг энэ бол яг улстай адилхан байхгүй юу? Тэгээд яг манай манай 10 жилийн сургуульд бол яадаг гэсэн хүүхдүүдийг зүгээр ангиудыг ингээд 7 хоног 7 хоногоор ингээд солиод 7-гийн нэг 7 хоног хийгээл дараагийн 7 хоног 7-гийн бэ хийгээл те. Ингээд солигдоод ирэх мэтлэн. Тэг ингээд яг хүүхдүүд ингээд яг Би ч гэсэн өөрийгөө бас анзаараашаа нэг дижурны класс болонгуудаа шууд нэг э, арай л нэг цагтаа хандлагатай болох шээ нэг тий хариж байгаа ширүү байна. Өө тэр ч шээ тий. Өө зогс. Зөөр нэг хүүхд гүйж штэ тий. Би өөрөө ч гэсэн гүйж штэ тий. Нэг хүүхд гүйж байгаа нь яг тэр хуулийг хэрэгжүүлэх гэж байгаа. Зогс. Чичүрний анги фриз. Миний нүд тий. Намааг бахад л гүйхгүй. Тий нэг би бас манайх манаас оруулч бас тийм байсан. Тэр нэг шатн доош явдаг шатн гэдэг нэг урсгалтай хэр нэг тэнэг гэдэг шүү дээ. А тийм манайхаас тийм нэг яг хоёр шаттай нэг нэгээр заолчгүй дээшээ гарна. Тэр яг бүр э, гол яг хэсэгтэй. Зарим нь 50 төгрөгөөр л явуулна бол зарим 50 төгрөг өгч үг. Шаарта тэр чинь бүр ахуул авч тээ. Тэнгүүт ингээд явж байгаа шаас. Зарим нь таньдаг найз за орчих хөшөө. Дүүтэ дүүнэрийг бол энэ бол зүгээр бүр яг энэ бол яг улс төр шүү дээ хөшөө. Улс төр гэдэг чинь хүн орон. Энэ бол хаан зэрэгцэн хөшөө. Энэ бол хуйлтай хуйл Юу болчихо? Хойс хөлөх байгаламж. Нэг утас яач удаа. Байна уу? Сара, чамд мөнгө байна уу? Е е е е е е. Байна сара. 1 2 3 4 5 6 7 8 Зарчудэн зарчудэн за за залучудэн. Ашиг радио гэдэг нэг Зүүн харуунит радио. Нэг хоёр нэг хоёр. За за. Уучлаарай. Манайх төр техникийн саатал гарлаа. Техникийн саатлаа. Э? Техникийн саатлаа. Энэ энэ одоо хэдэн юу вэ? Хэдэн оных вэ энэ төрөмж? Би яг сайн мэдэхгүй. 90 90-д оных уу юу? Өө бүр иймэрхүү иймэрхүү төхөө. Арай ч 90-д байна ушах те энэ манай нэг юуны миксер одоо шинжлэхтэд ямар шиг болсон одоо энэ автомат болж болоо өөртөө яг хадгалж мадгалж болдог болсон шүү дээ одоо энэ миксерийн замуудыг яг хаана ясан хэддгээр волюм дээрээс яг сетүүд сетээр хадгалаад тэр дээрээ дарангууд яг бүгд шууд ингээ өөртөө дижиталсан байна хөгдсөн байна тий өөртөө хөдөлж байранда очиол yeah энэ бол хип хоп энэ хөвдөл нэг юм тогны гүйдэл байх шиг байна Японд Японд чинь чи Японд байжсэн тий. Японд 3 сар гэж. Японд хүмүүс нь жоохон хүний хэрэгт тушууд өрөхгүй гэсэн тийм замтай тийм үү? Тийм шүү дээ. Ер нь бол амар номхон журамтай тийм хүмүүс. Тэгээд э, э, ер нь амар тийм соёлтой. Одоо ингээл ээ баярлаа уучлаарай баярлаа сайн байна уу? Ер нь тиймэрхүү. Тэр нь бас яг нэг нийгмийнх нь бас нэг тийм одоо нэг юм соёл нь Зүгээр хүн болгон хүн болгон одоо яг тийм соёлтой ер нь байдаг тэгэл. Гэтэ цаанаа ч гэсэн цаанаа болгоосаа тэгэл хүн болгон л лалрын штэ. Зөв манай нэг нэг найз ингэж ярьж байхгүй. Э, Японд байсан юм байна л да. Японд сурсан найз гэж тэ ер нь бол уян хилтэй. Тэгсэн чинь хүмүүс нь ингээд яадаг нэ хамт э, хамт дэлгүүрч орох юм те найз болоод өгч ингээд хамт явах. Тэг найз хөлсөлдөг Тэр хантай хантай хантай явдаг. Хамт ингэж э, хувцнаас сонголт монголт хийж байж. Аа тийм шүү дээ. Тэгэл мөнгө төлөх. Тийм баг шаахта. Тийм мерсер байдаг ч л шүү дээ. Сони тий өөр. Яа тэгэж амар ганцардаг бас. Зүгээр л найзаасаа ингээ гооч чадахгүй. За син өөрх нь ажилтаа байхтай гэл тэгэл тэгэхээр амар ажил сэрэгч байгаас тийм. За тийм юм тий. Тэг амар хөгжөөш. Манайхан шиг биш тий. Шахгүй шууд юу гэж байгаа наа гэж шууд тэгээд такси магсан автоматар хаалган гоод үзтээ. Тий. Өөр хаагдчих баг. Тий. Одоо нь Японд удахгүй зүгээр хүн жол машин тэгэл ер нь машин таксины жолоочтой байлгаад багтаж байгаа ажлын хүч байлгаа. <laughs> Тэгвэл алитийн зүгээр э, хүн жолоодгүй зүгээр GPS-ээр ажилдаг машин ичвэл тэгэл бас аа дуусгар штэ. Гэтэ бас яг тиймэрхүү ажлууд бас хэрэгтэй хөө. Тэ тэр хүмүүс ч одоо юу хин тээ. Япончууд бас жоохон хаагдвал хүлээ. Них гадаад юм сонирхтыг нэг өөрсдийнхөө дотоод юм бүтээгдэхүүн ямар хэрэгэлдэг тийм байна. Америк Америктэй л юм Америкийн соёл бол бас амар орд холилдсон. Бараануудын хувьд. Тэгээ өөртөө бол яг нийгмийн юу арт иргэдэн нэг. Тийм амар э, орчин үеидсэн модерн болсон. Модернизац шаасан. Хөгжил болстой амархтай. Тэгээ хөгжил одоо нэг Японд очивол амар хэл байх тий. <sighs> Токио дрифтийг үзсэн, сайхан нэг үзсэн чинь Тэн дээр байгаа хүүхнүүд нь амар гоё нас. Богн банцл банцлтай. Тийм ээ. Японы яг нэг тийм бааранд орж үзүүлтэй нэг амар гоё хувцалдаг тийм. Амар бааранд орж үзүүл хаашаас. Гэтэ нэг хэсэг чи Япон Япончууд 1500 оноос бараг 1800 хүртэл юм уу да бараг 1600 оноос ч үлдээ. Бараг нэлээд удаан юу хаас юм л шүү дээ. Бүх портуудаа хаагаад Тэгээ зөвхөн юуноттай 200 жил гэсэн үү? Тийм баг 200 жил мэл тэр үеийн шавгуун хаан нь шууд бүх портуудаа хаагаад тэнгуүтэ нэг юуноттай л харьцдаг. Юунот Нидерландуудтай гэж. Аа <laughs> тийм үү те. Тий тэгж нэг тедэртэй л нэг хальт юу трейд хийж мэддэг. Тийм байсан юм шиг л. Тэнгуүтэ тэгэж амар тэр тэр үедээ бол яг Япон бүр ингээ амар хаагтмал ерөөсө дотор бол ингээл үзсэн. Хятад метад бас ерөөсө тэгж яадгүйс гэсэн. 8 хийдгүү. <laughs> Англичууд хятадуудтай 8 хийх гээд тэгсэн юм шүү дээ. Амар навшин дандаа ерөөсө 8 хийхгүй байгаад гэсэн л да. Дотроо бүх юм байгаад. Тэг ингээ 8 хийх гүт ингээд дандаа британчуудыг өрөнд оруулаад шахаад гэсэн нэг амар ашиггүй юм хэлгээж байгаа. Бүрэн навшин байд. Тэгээ бүр англичууд уурлаад дайрч мэрс тэ дай хийж ирсэн гэж хэвчээ. Хятадтай. Яасан гэдлээ. Хятадаас нөө британчууд торог морог авсан юм байна л да. Тэнгүүтээ оронд нь торог цай май аваад тэгснэ оронд нь биднээс юу авахгүй мүү? spice mice те тиймэрхүү чинжүү минжүү авахгүй мүү гэсэн чи хятадууд нь авахгүй гэшээ. Нэг экспорт, импорт, экспорт чинь тэнцүү байх хэрэгтэй шүү дээ. Чинь зөв тэнцүү биш шат. Шоналгүй яг нэг хүнд юм өгч зарах туфта нэгтэй өөрсдөө шоналгүй. Яг би бас нэг тийм хальт байсан. Гэтэ хятад амир ажиллаж ажилласан гэстэй. Яг ер нь солонгосууд, хятадууд, мэтдүүд бол юм амир сайн. Хөдөл японочд ч тэгээд ерөөс хоол моолн дээрээс гар гар татсан шүү дээ. Би төлнө шүү. Амир хүмүүс улаач төлж мөлөөш яга бүр амир дөрөвчөнд барьж авч байжээ би төлнө гэдэг өөрөө дөрөвчөнд нэг хатал барьж. Би би тэгж ойлгосон байхгүй нэг хоол идчихсэн чинь. Уусаа харуус тэгж юм чи ингээд төлөхгүйгүүд төлөөлөхгүй ингээд би төлнө гэд мөнгө гаргаад байгаа юм чи. Тэгэл амар шаас. Тэгэд л ойлгосон даа гэж. Сонин бист вэжэнд очих сонин сонин мэдсэн шүү хэвээр. Идсэн. Гудамжинд явж байгаа гудамжинд ингээд амар шаарч марсан нэг сонин юм мэдчих мэдэн шээ. Юу гэж мэдхгүй. Энэс чи нэг юм. Чи нэ шавж мавч шиг юм мэдсэн үү? За шавчиг тийм э, тэрийн чараа идэвгүй. Аа. Тэр чинь Хонконг ямар хоолтойсэн? Яг гоо тэгэл нэгч муухайч нэгч гойч ингэ дунд зэргийн л. Би бэлэн байсан л та муухай юмд. Тийм болохоор өөрийгөө бэлдсэн болохоор ер нь тийм байсан юм болов уу бодод. Бодсноос гайгүй шатсан уу? байна. Гэтэ яг яг манай улсын уртталт ингээл бүр тэрбум 100 мянган гарцалдж байгаа гэж бодгоор зүгээр л. Тэгч одоо нэг төр аюулаа. Хятадыг микрофоноор микрофоноор хятадыг 2021 онд э, ам нөхөн умаараа давна гэсэн тий. Зүгээр <laughs> уралдаан шатсан байгаа. Зориг үйж гэдэг нас энэ итгэж байдаг. Аа баг эрдэн эмгтээчтэй бүр алаараа буудаашаа хөвгддөг. Аа бэрэгжлийн эмгтээ хүүхэд гаргах чий тааш. Тэгэхээр бас гэтээ энэтэг юугаар амар хөгцсөн те технологиор бас. Мэдгүй тийм хөгцсөн юм ер нь. Сайн би энэтэг сайн мэдэхгүй. Энэтэгт ер нь интелийн баралж юм өрд э, нь ер нь яадаг юм шүү үйлдвэрлэдэг. Тэгээ сүүлийн үед жоо хятад мэтэн л өрсөлдөөн ихсэн болох ш. Компьютер юу лээ? Компьютер. Энийг тэгээ илгэх чад юу лээ? Санаж байна. Амбараа шиг. Компьютер. Амбараа шиг л яг яриаг нь дөөрэдэг л байсан юм да. Тэр итүү тийм ер нь тийм математик тийм юм уу талдаас их толгойтой юм шиг л тээ. Юм тиймэрхүү. Тий юм бодож модох compute гэдэг чинь бодох өстэй тий. Тийм софтвер эдгээр гаргадаг лөө. Софтвер. Програм бас үйлдвэрлэдэг лөө. Оо дотоод үйлдвэрлэдэг үз. Дотоодоос үйлдвэрлэдэг. Ер нь бол кейс мессийг э, ер нь бол компьютерийн нөгөө процессоруудыг бүгдийг л үйлдвэрлэдэг шүү дээ. Баахан хаа хийгдэл. Софтвер их нэлээд үйлдвэрлэдэг гэж магадгүй тий. Аа Гэтэ амар их бага цалин авдаг. Жилийн 6000 хэрцээ доллар. Гэсэн чинь Швейцар гэсэн чинь бүр 100 104 мянга хэрцээ авчдаг гэсэн. Дараа нь тэрний доор нь Америк гэдэг байдаг. 80 хэдэн мянгат жилийн орлого. Пөөх. Жил 6200 доллар. Тэг үүр сайн бол ер нь бол Америк левшн дэр басна. Швейцарч. Очоод хөгтлөө ажиллаал. Шээс Солонгос тас маань монголчууд их ажиллаж байгаа те. Өмнө нь яг өмнө нь яг гоё байсан юм шиг. Одоо жоохон сармилж юм. Хүмүүс нэг жоохон монголчууд дургу болсон баг те. Тий. Тэгээ бас нэг нэг э, вон юуны мөнгөний үн үнц нээр буунаад тий Монголд ашиггүй болсон. Ашиггүй болсон. Тэгээл одоо энэ өсөөл штэ. Вон ч уул нь яг нэг төгрөг гэдэгсэн те одоо чи 2 2 болчлоо юу лээ. 2 60 бол 2 болчлоо. Тэгэхэр бүр гохоо 200% өссөн байх гэсэн үг. Нэг э, юу л 100% өссөн. 1.6 мөр гэж юм. Яг ч 2 болчихсон л үү. Тэгэхээр яг манай улс ерөөсөө яг манай улсын төгрөг төгрөгийг төгрөгийг ерөөсөө юу худалдаж авахгүй байхгүй. Тэгэхээр төгрөгөөр юм зарахгүй байх гэсэн үг үйлдвэрлэхгүй юм үйлдвэрлэхгүй. Тэгэл яг юм л үйлдвэрлэл. Үйлдвэрлэлт нэр өнөхөр чухал байна уу? Тэ. Гэтэ барих хэрэгтэй. Дотоодынх нь үгүй ядаж ядаж зөвөр дотоод нэг солонгосчууд ч яг зөвөр л ер нь энгийн хүний хэрэгцээний те ахуй махуй одоо машин хэрэгцээтэй бүрдээ. Тиймэрхүү юмнуудыг бүгдийг нь өөрсдөө хийдэг болсон шүү дээ. Зөвөр л өөрсдөө юу ч хамаагүй ингээл хийдэг. Одоо утсыг хүртэл ингээл амар хийгээл Тэ. Одоо ингээл чиний энэ Челсигийн дор Samsung гэж бичих ба штэ. Ааш. Энэ одоо өөрчлөгдөж байгаа ш. Samsung яагаад болсон юм бол ч мэдэхгүй байна. Ямар ч сан Туркийн Airline компани болсон штэ. Челсигийн Челси Samsung өөрчлөгдөв. Аа нэг улаан нэг Turkish Airline. Туркууд баян болоод байна тий бас. Аа. Туркууд бол яг Стамбулын рекламд л тий. Яг зөв хөгжиж байгаа хөө овоо хөгжил баг. Гэтэ штэ Монгол Монголд штэ зүгээр яг монголчууд амир хятад орсуудаас амир айгаа шахадна зүгээр. Хятад орсуудаас зүгээр айгаад нэ штэ ээ штэ. Зүгээр айхгүй зөө. Айхгүй зүгээр л Монголд зүгээр тийм хятад орс хүмүүсийн зүгээр л мөнгөний зүгээр саадаг тийм газруудыг айхаас аргагүй хөшөө байгуулах. Өөрт нь дарамтлал дарамтлал шүү дээ чи гэр бүл чинь занал хийн шүү дээ. Тэд чинь хятадд чи тий манай тэрбум 400 сая хүн биш. Би нэг нь л чам ал нэг өстэй алуулахад явах болгоод хэдэн гарч ирэх юм явж ирэх. Чамаа 100 өстэй явуулах шүү болно шүү. <laughs> Гэр бүлээ чам бүгдийг хуу алан шүү тэгэхэд чи бол айнстай шүү. Хаста тэгэхэд тхийн тулд зөв монголчууд яг хуулиа амар чангаруулах хэрэгтэй байхгүй яг тиймэрхүү гадны маф заав тийм лалрын дарамт юм байхгүй болохын тулд зүгээр хуулийн зүгээр яг тийм нэг хүнээс хамааралтай биш одоо зөв засгийн газар мазар нэг хүнээс хамааралтай биш те зөв нэг тийм институт шиг те зөв ингээл яг Монгол улсын ашиг сонирхлыг шууд ингээл яг хамгаалал ингээл яг тэг тэрийг бол тайлбарлал штэ бид нэр ингээ та нар бас биднийг ингээ дээрлэгч болохгүй штэ бид нар ч бас уус юм чи ингээл тэг тийм болохоор ингээ цагтаа магтаа тиймэрхүү юмараа яагаал тэрийг ер нь сайжруулаад тэгэл ер нь яг Тэгэл мөнгөний саах хэрэгтэй гэж яг. Хуйлаж хуйлаж өөртөө бас амар тийм хэцүүчд боловсруулт өглөө шүү гэж хэлсэн шүү дээ. Хуйлчд бас. Философч тийм философчд хуйлыг зөхөх хэрэгтэй гэж лээ. Тэгжээж яг эгмэндийг тулгуулж ингүүл тэгнэ гэж цаатлыг харж өөр талаас нь үзэж тэгжээ. Төсөөлөхгүй бол одоогийн одоо ч ингээл хуйлан дээр хуйлан дээр зөв хуйл нэмэл ингэж бичээд байт юм шиг. Нэг тоо нэмэл нэмэлт заалт оруулаад тий амар бидний э, хотлаа нэг яг үе үсгийн алдаан дээр ингэж яасан тийм хойлоо зөндөө байдаг шүү дээ. Нэг таслал мас хүмүүст ойлгоо ойлгож ойлгодгүй юм шиг. Хошингууд яг нэг зүгээр юм шиг хөртлөө цаана даалд утгад нь хүмүүс нэг мэдлэггүй болохоор за цаад утгад нь хардг өөр өөртөө тэр монгол хэл ярьж сайн сураагүй байхгүй. Аха. Даалд утсан л тэгэж амар холигтой тэр нь баригт мэдгэцэн шүү дээ ер нь бол. Тэгээ амар шөөмжлэл давалд шүү дээ ноёдлага гэрэмэрээ. Аха. Зүгээр үгэн дээр нь бүр амар юутай. Амар судалгааны баг оржингүүтэй Монгол Монгол улс хэлийн мэлээс судалж ундлангуутай амар бэлтгэж шатсан шүү дээ. Хэдэн жилийн өмнөс бэлтгэсэн гэж бодож байна. Тэр айл зөв байгаа тэрийг олж илрүүлээ те. Австралид тустай. Би оюу толгойч Австрали үуч те. Тэ. Канад бас оролцоод идэв юм шүү. Рио Тэр чинь Риотын төгөх лөө. Айхаа мэнс чаа. Тий. Риотын та чинь Австрали зүгээр амар их цагаан арьстай хүмүүс яхаар юм амар тийм дайчин шар зүгээр юмыг эзлэн шахаад тийм яг э, австралиуд яг тэгсэн гэж Монголын юунаас амар болгоомжлоод монголч нь амар амар ордууд хэлрэл бүр яг тийм хятадууд австралиас нүүрс мөрсдээс авах шаардлагагүй болж болол Монголоос авъя гэл тийм яг тийм шууд амар өрсөлдөгч ингээд гинт гараад ирсэн чинь яана гэж бодчихсон аа. Ацсан газрын бодлого нь бол яг л бидрээс байсан бах тийм тэр үед. Тэгэл За за хэдүүлээ нэгэн төл ийм өрсөлдөгч гарч ирж байгаа юм чи хэдүүлээ очиод компаниг байгуулад хэдүүлээ олборлоод хэдүүлээ хашиг олъё шат. Зүгээр яг тийм л юм болоо шаад. Тэрс тэгтээ зөв яг засгийн Тэдний талаас бол амар овсгоотой гоос тээ. Яг нэг дайшиг байцаа л та. Тэд нар шиг бид нар арчаагүй шааж байгаа байхгүй тээ. Тэгэл бид нар арчаагүй ч тээ. Бид нар тэгээд манай улс чинь тэгээд дид үц үц тиймэрхүү юм олборлох юм уу гэл бас болоог байгаа шүү дээ. Мөнгө байхгүй тээ гаднаас ингээ бүгд бүх юм байгаад яг улсын компани ингээ яг яамаар байгаа байхгүй тэгээ уул нь л тэгэхгүй зөвөр хов ийдсэн юм шиг шаац тэгээ угаасаа <clears throat> нэг л юм буруу байгаа тань нэг л юм буруу оо оо оо ашиг зүгээр л архитуулж байгаа сте хүмүүсийг зүгээр дотоодын архины хэрэгцээгээр амар хангаж шахадаг сте хүмүүсийг живүүлээд байгаа сте Тэгэхгүй хүмүүс нь өөрсдөө бас живээд шүү дээ. Тэгш байна. Нөө нөө Тэгтээ нөө яалч арчлал гаргацсан болохоор тий. Хүмүүсийг тэгэд Баян ядуугийн ялгаа амир гараашаад. Юусе мөнгө амир чухал болсон уу? Мөнгөний төл мөнгөнд э, яаш бүх юм мөнгөөр авч болдог болсон. Яг тийм бүр дээр үе зүгээр л яг бүх хүн болгон адилхан цалин байлаа те нэг юм. Мөнгөтэй хат тэгэл бүх юм шилжүүлэх те. Яг хүн болгон тийм тийм байхад ер нь бас амьдрал бас энгийн л байсан бах те. Арай л гоё л байсан бах те бас. Сайн тал давуу тал байсан л бах те мэдээж одоо ч өстэй бас л Гэхдээ одоогийн яг Монголын юу л жоохон хэцүү л байна дөөх шиг. Надад л амин бүрхэг санагдчихэ. Залуу хүнд бол тий ирээдүү одоо бид нар яах юм? Бид нар одоо ямар тэгэл манай хүүхдүүд чинь төлчдгийг гэшээ. Тэгээс тэлтэй гэж. Тиймэрхүү тиймэрхүү хүмүүсийг тэгж хэлсэн хүнийг бол ер нь бол талбай дээр дүүжилсэн ч багтна. Аашх. Тэгээ ер нь дээр тэгдэг л байсан биз дээ тий. Дүүжиж чаддгүй. Тэр чинь тэгээд шалгаад хувьсгал гаргах. <laughs> хууль сахилах байгууллага нь чадахгүй байгаа шүү дээ. Мэдсээрэж тий. Ингээд байна гэдэг нь бүр илэрчээд тахчаа. Тэгэхээр ингээд хүмүүсийг яг нөө агна аалцсны дорнд яг шаацсан байна тий. Гэтэ тэрийг одоо ингээд энийг өөрчлөөд арт төмнийхээ болгоод өөрчилсөн шүү дээ. Тэр нь ийм очиртой байхгүй. Юг юг одоо цагтааг цагтааг төрд ингэж үйлчлэн гэсэн тийм тангараг өргөж бүр Төрийн дуул. Гэтэ арт түмэн гэдэг чинь одоо зөв улсыг хорлох штеп. Арт түмэн гэдэг чинь тэгэл яг хаа арт түмэн одоо яаж одоо <laughs> арай жоохон зөөлж гэж байгаа байхгүй. Гомдол гарах. <laughs> Яг чи те төрийг дагах шаардлагагүй чи арт түмнээс дагаж бол арт түмэн юу гэж байгааг чи сонс. Стримийн нэг хүчтэй. Тэгвэл ингээл энэ хууль хууль сахиулж байгаа журмын дагаа бас. Яг нөө дарга дахаад дараагийнхаа үгээр болох гэж шаад. Тэгэхээр бас яг арт түмэн гэдэг зөв зөв жоохон зүгээр л арт төмөндөө бас үйлчлэх гэсэн тийм арт төмөнд яг зөв бодол оролцож байгаа шүү дээ. Тэгэхэд нэг бас цагдаа нас те. Бас дотроо бодно шүү дээ. Бас өөрсдөө хийж чаддаг юм. Үйлдэл нь арай өөр болно шүү дээ. Таныг арт төмний шүүхийн дагуу арт төмний шүүх гэдэг чинь бүр яг юу авах хэрэгтэй болж тээ бүр хинээс ч хараад тусах хэрэгтэй болж тээ бүр хинт захирагдахгүй зүгээр л нэг би даасан зөөр тэгэл нэг баавар баавар хүн сууж идэх үстэй ер нь л зөөр яг авар гэж өгч байгаа <laughs> Үгүй тэр чинь шүүгчээг нөө нэг юм шүүгч үүдээ боосон эмхтэй байд штэ хэнийгч хэнийгч ялгарладаг зүгээр л өнөө бодлыг тэнсэлдэг биш тэгээ шүүгчийг жоохон доромжсон юмсэн хилээ шатсан гот шорон таригдаг шаачдаг хоёр жил ярьчлаа Тийш тэг. Гэтэ тэр чинь бас нөө өөрийнхөө яг хүчин чадлаараа бас чамаг тий шийдэгч яддаг шүү. Тий. Өөрийнхөө хүрээнд өөрийнхөө хүрээнд чангалаа шаа. Гэтэ яг нөө нэг Америкт ч одоо ингэж байгаа юм л шүү дээ. Юунууд нь засгийн газар нь жоохон лалрын юм шиг газар. Хүмүүс шүү дээ. Ингээд одоо нэг гэр бүлийн нэг нэг гишүүн нь одоо нэг тий хүмүүн алчдаг ч юм уу те зөв нэг тийм гемт хэрэг хүнд бүр нэг тийм амар хохирол учруулж штэ тий. Эсвэл амар олон одоо нэг төгрөг мөгрөгний юу вэ. Тэнгүүт зөөр шууд тэр гэрийн хураагаад авчдаг ч гэх шиг. Зөөр ингээ гэрийн хураагаад авчдаг. Та нар одоо гэрийн одоо баг тэр хүнийг шууд шийдэхгүйгээр гэрийг нь баг ингээд шууд гэртээ нарцсан шаачдаг. Одоо тэр одоо байш машин тэр одоо үл хөдлөх хөрөнгөний шууд ингээд аваад өө яаж чаана та нар ингээд та нарыг шууд авлаа гэл тийм тэгээд бүр ингээд хүмүүсийн бүр нэг одоо нэг хувийн өмч төр амар халдаад ер нь арчлалын юу чинь л хувийн өмчтэй хүн хувийн өмчтэй байх хэрэгтэй өөрийнхөө хувийн өмчийг хамгаалж муулах тийм их Тэнгүү тийм эрхийн зөрчөөш байгаа засгийн газар нь өөрөөсөө тэгсэн чинь хэдэн зүгээр хуульчт нийлж хагаад засгийн газараа шүүхтэй зөө. Тэгээ тийм өөртөө өмгөөлөгчд болохоор бүр яг амар шүүхтэй шээ. Бааталтаад ингээд засгийн хүмүүс одоо хүмүүсийг ингээд юм юм ингээд хураагаад авцсан Тэ зүгээр ингээл юу одоо нэг medical marijuana гэж штэ тэ тэр юм тийм дэлгүүрүүдийн нэг Америкийн хууль нь бас жоохон нэг одоо яг можи можихаа хуулиар бол яг зөвшөөрсөн заяа өвсийг ингээд medical marijuana гэж зөвшөөрсөн тэгснээр яг нэг юу холбоо тийм федерал улсынхаа хэмжээнд болохоор хуулийн дээр болохоор яг өвсийг ерөөсөө нэг хүлэн зөвшөөрдөг одоо эмчилгээний юм гэж тэнгуүтээ шууд федерал эйженсинүүд гэж штэ FBI MFB тэднэр нь орж ирэнгүүтээ шууд хойлоо хэрэгжүүлээ өвсийг ингээ хурааж авангуудаа тэнгуүтээ за за гэд бүх мөнгө зүгийг хамгийн юм хурааж авал тэгэл ингээл чимэг болчдөг шээ нөгөө хүмүүсийн зүгээр л баг дээрэм дэш хагаад тэгээ тиймэрхүү юмд их болдог тэнгуүт нь шууд яг хэтийн хүмүүлэгч нар бас ингээд хүмүүсийн яг тэр хөрөнгөний төлөө ингээд ягаад хүмүүсийн яг талд нь орж зүгээр яахгүй хөнгөлттэйгээр яг ингээд өмгөөл өмгөөлтийн сервисээ үзүүлж ингэж яаж байгаа. Монголд бас яг тэгвэл те яг шүүхтэй ингээд одоо ингээд засгийн газрын хийгээд байгаа бас юмнуудыг шүүхтж болно шүү дээ. Яг хамгийн гол нь тийм сэтгэлтэй өмгөөлөгч нар л байх хэрэгтэй те. Тэнгүүд биста тэрийн зарим нь алж маллаад. Ингээд лалрын шалгалт те. Тэр хүний ирэх гэж юм чи Монголд байдгүй юм гэж бас тэгж хэлж байгаа. Бахаж бүгдэг өгье. Тэгээ байр мэрэг тийм нэг ямар хулгайч ч үлээ. Бодлын хулгайч лөө. Тий. Тэр чинь тийм билүү мэдгүй шүү дээ. Тэр чинь зөвөр нэг завшдаг. Хоёр найзтай, хоёр найз байдаг шүү дээ. Тэгээд нэг баян гарыг аварчдаг. Тэгсэн чинь хүн алуулах гэшаа байр маар авч угаашаа тэр тэрт. А тэр чи юу хэлэх хөрмөл хөрөгч угаашаа. Боолын гэрээ. А тийм. Боолын гэрээ л үү те. Тэнгүүтээ хүн алуулна алуулах гэшаа. Тэгсэн чинь нэг нь бүр гоё баштаг яг нэг баян бидний шаттай. Гоё баштаг энүүгээр байцгаал та. Энийг хөтлөглөөш нэг яг хин аглаг үзлээ. Чи мутчих чи гэшаа. Хэнийг гэлээ? Хэнийг батгалаа шашдаг лээ? Нэг Тэрийг <laughs> мэдэхгүй. Тэр дээр жижиг байдаг. Миний төгшөө. Өө зөөр нэг орцондоо ингээл яг гүүхгээ гарчдаг лээ те. Тэгсэн чинь яг нэг хотголоо. А нэг хин байдаг лөө төмөрс. Төмөрс өөх гэдэг лөө. Жүжигчээ. Би нэрийг нөө бооцоо гэд бооцоо гэж жүжигэн дээр тоглосон. Ер нь бол тий. Нэг сайн жүжигч юм л те. Тэр юм. Тэр чинь нэг амар уурлаад байдаг шүү дээ. Би энэ компанийг яах гэж зодож бодоо шаарддаг шүү дээ. Энийг тэр хөсөж байгаагаарыг. Тий, тий. Тэгээ уурлаа шаачдаг. Тэнгүүтээ алуулах гэн. Мого орчмстай шүү дээ. Тий. Тэнгүүтээ хамгийн сүүлд нь тэр тэр хоёр чинь бүр бүгдийг нь шаарддаг шүү дээ. Тэгээ нэг нь алуулчихдаг лөө. Тий, нэг нь өөс хөтөлтэй. Их амраа нөхдөг лөө. Тий. Тэгээ нөө нэг дүү мөн өөс хөчтэй шүү нөгөө хэний. Хүчээр өөрөө шууд энийг хоолоо хэрчиж мэрчиж өгч юм гээш. Тий, хүчлүүлж тий. Цууруулаа шаачдаг шүү дээ. Тэр амар жүжигчлээ те. Суралж чад. Амар хашгирч яддаг шээс те. Тэр тэр охин чи одоо энэ Софины реклам дээр тоглож байна. София. Цааш алхаж яддаг шээс те. Итгэлтэй алхадаг шээс те. Тэн тэн тэн тэн. Өдөр амар итгэлгүй алхаж ивэл яг. Тий байж болохгүй шээс те. Соёлын тэргүүний ажилтан болсон гэж л шүү дээ. Тийм. Хойлоо нэг хизээ муустаа болно те. Муустанууд мөгжөөд болно хэзээ нэг. Хэзээ нэг муустай болчаа мөөстөд шаана. Мөөстөд шаана сте. Хөвшөгчөөд авдаг шас те. Метал авчихсан. Металла зүүцсэн. Талбайгаар алах шээ. Ялтын баяраар бахан ветерануудын хажууд юм. Ашиг. Одоо тийм бай. Одоо тийм байсан чинь тэгэл батгчлаа тий. Дайны дараа би дайнд явж ирсэн гэл медаль зүчээл явж байгаа хүмүүс амар хөндөлдөг ус тий. Гэтэл одоо тэгэл байхгүй л шүү. Өөдөө Монголчууд ч гэдэг нэг дай хийхгүй юм шиг шах. Гэтэ яг цэргүүдээ өөр өөр амар асуудалтай газрууд руу явуулаад байгаа л да. Тэр нь гэтээ үндэсний нэг зүүн үндэсний байна. Чи нэг юу үзсэн үү? Тийм л юмар. Клубын нэг саяхан нэг хүмүүс шеэрлээд байгаа нэг Оросод герман англ продюсер гэдэг гаддаг. А яаш цааш цааш аа. Тий, тий. Тэр тийм инэттэйс юм гэсэн. Надлаа нэг инэттэйс. Гэтэ бүр яг амар тийм инэттэй байгаа гэх тий. Хүмүүс тэгсэн чи амар шаарилж юм блээ. Дилэг татлаа мат. Дилэг татлаа. Тэр эвэг тэр хинтэг шэрлцээ лээ. Гэ амар олон хүмүүс шэрлэдэл юм аа. Найз найз. Э, тэр нөө юу нөө бол гоё шат юм лээ. Тэр нөө нэг бас яг American Detroit WAC. Тэр ойлгоо юм. Тэр шүү дээ. Тэр багийн заяа тэнгуүтээ бас нэг өөр багтай. Хойлохнаа ингээд хойлохнаа хийцэн бас нэг юм нөгөө. Хаалган төгшин шалаад үзэхэд байгаа юм тийм. Ингээд нэг юу зарах гэж байгаа нэг бог зарах га. Порошок, стерильный порошок Фросия гэж. Фросины хэлээ. Фросия гэдэг нэг тийм зүр стерильный порошок зарах гэж байгаа заяа. Бог зарах зүг хаалган тагшаа. Тэгсэн чинь чинь бүр тэгээд нөөд амар сурууж байгаа. Чи ихтэй үзэрэй гэх шиг. Өндөр хин цал а чаруу залгач шүү дээ. Бутаа там. Аалан даалан. Ой хойлын meet and bread гэж орох уу? Нэг энэ шин нэг кебаб тий нэг кебаб иди. За тэгээ Тэмүүгийн хувьд хоёр гарч кебаб идлээ. Тэгээд хэдүүлээ дараагийнхаа дараа дахин олзъя. Баярлалаа залуучуудаа. Танил мэдрэмж ингээд дууслаа гэж байна. За ингээд э, бид нэр <clears throat> манай Saga Record Studio-д яг одоо Niga болон Black Descent Pants Mafu Streetman Doggy Fuck <laughs> Doggy Fuck гэдэг нэртэй шатсан. Хипхоп <laughs> нэр нь гоё нэр шатсан шүү дээ. Doggy Fuck. Би хоёрт нэг микрофон өгье. Тэгтээ. За за за ингээд э, охтуудын хүслэн болсон дэлхийн шилдэг гурван залуу хамгийн бүдүүн хамгийн өргөн бовтой хамгийн э, том гой жүслэг төмсгтэй гурван залуу хөрөлцөн ирлээ. За ингээд <laughs> ойлгож байгаа сте октодоо манай октотаа нөө. За тэгээд октодоо боо хөвгүүлгээр э, бовны гарагнаас бид нэр хөрөлцөн ирлээ сансрын нисгэгч бовнууд нь тэр нөгөө нэг э, сансрын хөлгөн дээр байдаг нэг хоёр шар юм байдаг шүү дээ. Тэр чин мана боо гэж байна. Та нарыг нөгөө гарагаас шаах гэж хэр гаригийн боовороо аашаас аватар боовороо шаах гэж аашаа. Аватар тэр нөгөө сүүлэрээ холбогдоо шаачдаг те. Сүүлэрээ шаалцаад байдаг лээ тэр хоёр чинь. Амар шатгатай хоёр сүүл нь орж оршаа аа хөлж хөлж шаал те. Сүүлээ хөлж хөлж шаах. За за. За тэгээд эхний шилдэг номер 1 дэлхийн октодыг алыг эвдлэгч залуугаас аа сайн байна уу? За. За тэгээд ер нь юу байна да? Ойрд юу гэж байна? Ойрд. Зүгээр л зүгээр л юу ч штэ зүгээр юу ч юу ч хийгээгүй. Юу ч хийгээгүй. Оо дэлхийн хийнэ биз дээ дэлхийн шилдэг номер 1 ал сүйтгэгч залуу гэж <laughs> байхгүй. Алны оюун толгой. Алны байгаль ихийн сүйтгэж шагаад тий. Шах гадаадын хөрөнгө оруулалттай бов. Монгол зүгээр гадаадын хөрөнгө оруулалтаар зүр бовн чулуу зүгээр сум болгонд босгоо шаа. Хаасаг бовн чулуу босгоо шаа Монголд. Тэр нэг бовн чулуу босгоцоос харснаа. Угаас байсан шүү. Үгүй бүр шинийг бүр үнэн бахархалтай боов. Дахиад уу? Тий. Дахиад үсрээ үнэн. Бүр үнэн том толгоо молготой төмсг өмсг нь үнэн juicy. Тий. Яг Manity боов шиг. Manity боовыг тэнд ирнэ шүтэж тавьсан юм шүү. Манай чинь дэлхийн номер 1 октодын аллын соронзон мэт татагч залуусаа. Тийм үстэй. Тийм шүү. За ингээд J чамаг J гэж нэрлэе. J to the A юу гэж энэ да? Номер 1 аль хэвтлэгчийг гүйцгэл. <laughs> Номер 2 аль хэвтлэгчийг гэлөө. Үзэлэн. За за тэгээд юу хийхгүй байгаа мөртлөө номер 1 хэвээр хэлэх юм да. <laughs> Ооса тэгээд нэг тагаа хүлж чад юу ихт те. Дээрээс манитыг хараал байж шүү дээ. Бовныхаа ориглолээрээс Зүр боон юм Эверестээс өндөр тэгээ зүр боон дээрээ сууж идэг. <laughs> Тэгэл номер 1 ал эвдлэгч сүйтгэгч. <laughs> Яах тий. Хараал идэг. Аашиг. Тэгээд э, хэдүүлээ чи одоо ингээ харь гараас ирсэн шүү дээ тий. Аа тэгээд ер нь яг задгаа сансарт гарахаар ингээ бов ингээ вакуум эффектэнд ороод яг нэг Арнольд Шварценеггер нэг кино дэжтэй Марс гараг дээр нэг задраад дэлбэрэн шаачдаг. Яг тэрэн шиг та нарын бов дэлбэрсэн үү? За за. За ингээд Тамирагийн микс эргээ ирлээ. <laughs> Тамирагийн микс Хэмбра. Чам дивгүй байна уу? А чиний тэрээр өгшөө. Байна уу? Хэмбра байна уу? Яг хэдүүлээ энэ дуун дээр яг охин шаадаг гэстэй те. Дэлхийн номер 1. Байна уу? А а тамира. За за тэгээ Тамира бол яг дэлхийн номер 1 сүйтгэгч. Ал руу шумбагч. Адны гавьяач жүжигч юм байла. За тэгээд юу вэ? Юу мүүдээ юу вэ? За тэгээд өнөөдөр J2A манай студид төрөлцөн ирсэн байна. Манай студид бол Blue Sky Tower-ын хамгийн дээдлийн давхрын дээдлийн чердакн дээр нь байгаа. Тийм болохоор бид бүгд та нарын дээр байгаа. Та нарын дээр, та нар ярина бидний доор аашиг. Яг л аашиг. За тэр чахаа тэгээд манай Тамирагийн микс нэвтрүүлгийн студид маань J2A хөрөлцөн ирсэн байна. Инкүлээ. Инкүл. Инкүл. Инкүлээ. Инкүлээ. Е е. Ой. За ой, шаахгүй мөө ой. За нэг дуунтэй за зөв ингээд эхлэе. Заавал ч дуу муугар. За за. Юу юм бэ? Цоглог нэвтрүүлэх юм ааши. За тэгээ. Гоё л нь шүү дээ, гоё л нь шүү дээ. За орцгоё. Орцгоё. За одоо яг манай манай энэ Тамирагийн миксэн студид дээр 102.5-ын танил мэдрэмж Тамирагийн миксийн офис дээр та бүхэн хүрэлцэн ирсэн байна. Яг одоо Eagle News-ийн ирсэн байна. Шахгалаас Тийм ээ. Энэ аваар ер нь яг монголчууд дэжтэй сүүлийн үед их энэ арх уудаг болсон байна. Нэг нэг архитж байна энэ. Ялангуяа энэ Тамирагийн мэгсэн студ дотор гэх шиг. Манай энэ өрөө дотор бол маш их архитл явагдж байна. За тэгээд ер нь хин хин байгааг нь ер нь хэлсэн дээр бах тий. За тэг ойл нэг. За нэгт би бол дэлхийн бүх октодын алын боворо гизгдэгч номер 1 Батүлэг. За Бусд нь нэрээ танилцуулаарай. Дэлхийн бүх охины алиг гиздэг чинь номер 2 тамира. Аа. Бүгд бид нар бол зөөр октоудын аанусыг хилээрээ эрхлүүлэгч залуус байна. Аанусыг хилээрээ жаргаагчд. Хэрвээ цэвэрхэн бол бид нар амталдаг. Аа. Хүлхдэг. Мүлждэг. Мүлждэг. <laughs> Яг хацдаг нөгөө нэг дуу санаж байна нөө мүлжигчд гэдэг нөө Монгол нэг октод өгөлдөг тэр өөр амар шат гэдэг. За одоо Гофор яг архин дээр амар ажиллаж байна гэж. Гофа Гофа супер DJ штэ. Сүнийг бол төсч чинь. <laughs> Сүн төшөгч. Окей, надаас суралцсан юм л да. За тэгээд Оо yeah. За ер нь магаар удаан уулзаагүй те. Танил мэдрэмж өдрөж амар удаан хийсэнгүү шааж те. Хүмүүс санаж байгаа хэрэгтэй бас та. Үнэхээр үнэхээр Тийм. Гэтэ бид нар зүгээр гэж үтсэн бай. Чи үтсэн бай. Тийм үтсэн. Тийм. Ман тэр чи шивээс дахиж шинэ дугаар гаргаж байгаа гэж би амар баярлсан шүү дээ. Тэгээс би та нараас хамгийн ойрхон байгаа юм шиг мэдэхгүй шүү. Аа хамгийн сүүлийн дугаар юу хийжээс? <laughs> Чи өөр юм. Бараг нэг 6 7 сарын өмнө хаа тий. Тий. Бараг нэг 8 сар марын өмнө. Одоо нэг яг нэг дугаар шаавал бүрээ цөм шааж гарч ирэхтэй байна бүр ингээд шал. Энд чи хэдүүлээ цөм шааж байгаа штэ. 11-ийн 11-ийн арлын basement бүгд үрлцээ. Танил э, мэдэрч дугаар гараг хугацаанд бид нар дандаа яг ал гжигдсэн. Аашаахгүй тэгэж орж орж ирдэг шээс. Алны ханын ирвэгнүүлэгчэд. Нөгөө нэг үс шат муурны үс шатсан те. Шаг. Боон дээр муурны үстэй гэж юу? Мэж авах аа. За тэгээд аа э, хэдүүлээ зөөр жоохон яг тэгцтэй яв идэх вэ? Яг сонсож байгаа хүмүүстэй те. Тийм. За колог. За а кола байгаа тийм. Тийм. За үнэхээр үнэхээр юм өөрчлөгдөж байна. Тийм. Юм гэдэг өөр болсон байна. За яг хаа одоо ингээд манай танил мэдрэмж нэвтрүүлгийн эргэн ирэлт буюу тэ жирэмсний дараах сарын тэмдэг шиг л бид нэр хэдэн сарын дараа ирлээ яг 9 сарын дараа Тэгээд яг энэ хугацаанд Цэдрийг жирэмсэн болох чи яг танил мэдрэмжийг зогсоосон үгүй. Гэр бүлийн нэр хэлэхгүй бай. За за. За зөөр одоос эхэл зөөр мань чинь ихтэй юуг нэрийг яачна л та. <laughs> Яачна л та. Зөөр би зөөр чимэг бол. Тэр би гэдэг юм аа. Тэр би гэдэг юм. Аа <laughs> тийм. Би. Үгүй ихтэй энэ чи одоо дэлхийн бүх эмэгтэйчүүд сонсон шүү дээ. Дэлхийн бүх эмэгтэйчүүд манай найз өхний нэрийг мэдчихсэн. Алын нэг ижигдэгц залуу. Аа Тэгээд тодорхой байсан. Тийм тодорхой л байл та. Тэгээд тодорхой байхсан чи чинь нуугаад байгаа юм шүү. Үгүй гэхдээ чи чинь яг бүх юм ил тод байхсгүй. Энд чи бас олон нийтэд харилцаж байгаа бидний хэрэгсэл шүү дээ. Тийм тийм юм. Нууц хараад ийдсэн. Нууц бол авдрандаа л байх ёстой. Нууцыг авдарнаас цоочтой авдарна. Яг л тархины цааш. Ямар охины олон орд зүгээс гайхаж магадгүй энэ бол мэдээж Mr M Mr Shots Mr Mr. M. Miss M. Coming up next. Ламар одом. Ламар, ламар. Капитан Крюк. Монголын ламар энд хүрэлцэг ирсэн байна. За бүх монгол хэл ойлгодог хүмүүсээ биднийг сонсож байгаа чигтэй хүмүүсээ та биднийг сонсож байгаа танил мэдрэмж нэвтрүүлэг одоо хамгийн сүүлийн дугаар бол 40 дугаар дугаар байсан. Гэтэ одоо дахиж юугаар шинээр эхэлж байгаа. Энэ бол яг Тэ энэ бол Тийм гэхдээ ер нь тоогоор бол 41 гэхдээ бид нэр өөр хүмүүс олсон. Тэ тийм үг өгдөн штэ. Нэг хүн голд хоёр за вэж л таг шахаа. Бүр яг сэтгэж чадахгүй шээ. Тийм ээ. Энийг яг орцсон байж байгаа. Гэр бүлийн радиогийнхаа үүдээр сонсъё. Зэр бид нэр өөр хүмүүс болсон. Цаг хугацаа өнгөрлөө. Яг 2 жилийн өмнө юг эхлүүлчихсэн юм байна. Оо тийм шүү. Яг 2 жилийн өмнө шатсан. Шаалт эдэн сарын эдэнд байсан юм байна. 12 оны баг 11 сарын 1 мэг 2 морины үед л байсан баг. Тийм үү? 2 жилийн өмнө яг танд мэдрэмж эхэлсэн. За ингээд бүгдээрээ танд мэдрэмж 2 жилийн өмнө эхэлжсэн шүү дээ. Хамгийн хамгийн эхний дугаар нь яг тэр үед байсан байхгүй юу? За 2 жилийн ой гэж бүгдээр нэрлэх юм байх шүү. Гэтэ тийм. TV Palace Open-д. За за. Өнөөдөр ягаад архи удаг шалтгаан энэ нь шүү дээ цаанасаа бүх юм ингээд цаанаасаа төлөвлөгдсөн байна шүү дээ. Уу яг зөөл мэй зөөл уу гэж атсан бах уу. Цаанасаа төлөвлөгдсөн байна. Карма. За тэгээд ер нь нэвтрүүлгийнхаа зорилгыг яриа. Зорилго бол нэг зорилго байхгүй. Зүгээр л тэгээ янз бүрийн сонирхолтой яриа л аль болох ярихыг тэгээ батаны дугаар дээр нөгөө нэг яасан ч нэг найз ангийнхаа охиныхон дээр л охиныг дагцсан чинь нөгөө тохио хараал хилдэг мэлдэг гэл нэг тэр дугаар байдаг шүү дээ тэрнээ бата тэгээ хэлдэж шв. Тэгээ хүмүүс ер нь юу ч ойлгодгүй юм байлээ. Ер нь нэг юу яа юу ий гэл нэг янз бүр мэрдэж шв те. Тэр дугаарыг дахин сасаараа тэр үнэхээр гоё дугаар болсон шүү л гэж хэлээ. За тэгтээ тийм ээ тийм ачмал яг юу ч ойлгосонгүй. Яг нэг юм хэлдэг байхгүй яг яагаад зөөр тэрийг одоо юм лээ бата хэлсэн байх юм бол яг тэр дугаар дээр зүгээр л өөртөө зүгээр хэлсэн байт юм аа зүгээр л өөртөө хэлсэн. Тэрийг та нар зүгээр олж авсан бол та нар мэднэ л гэсэн. Олж авсан хүн бид нэр өөртөө тухай юу гэж хэлснийг олж сонсох болно. Тий. Гэтэ за гэтэ майчин бодлоор бол танил мэдрэмж болно шүү дээ, тэ. Одоо ингээд 2 жил болж байна гэж шүү дээ, тэ. Гэтэ би яг сонсож байгаа хүмүүстэй хэлэхэд танил мэдрэмж бол тийм одоо бусад радио энэ шиг тийм одоо сүртэй юм ярьдгүү бид нар бол яг л та нартай адилхан л сонсож байгаа хүмүүстэйгээ адилхан л хүмүүс байдаг те. Тийм. Гэтэл чиний өснө цэцэлт арай гоё юм аа. <laughs> Яг яг одоо та нарыг өснө цэцэлтийг харж исэн бол жохоо манидээс арай дээгүр. Яаж ч юм малгай өмсөн шүү дээ. Малгай өмсөн те бүр те. Салхи зүсэн шээ. Малгайгаа тайлсан хүртэл юм. Майд бол ингээд яг зүгээр л ингээд бүгд гоё хагшаадаг яг юм л гарууд байдаг. Юу ч байхгүй хамаа. Тэр нь бол Тэгээд бид нар бол яг та нартай адилхан хүмүүс байдаг. Бид нар ямар нэгэн бидний донд бүр амар амжилттай явж байгаа хүмүүс бол байхгүй. Бид нар яг яг найзууд байдаг. Тийм ээ. Инкул бол орж ирээл унтдаг хэрөөсөө л юм дээ. Анх инкултэй танилцаад инкулыг унтчихт нь танилцчихсэн. Хамгийн унцаар би хамгийн гоё нь юу вэ? Сэрэн багт нь харьцаж үзээгүй байгаа. Хамгийн гоё нь хамгийн гоё нь юу вэ гэхээр хүмүүс яг өөртөөсөө яг илүү төвшөнд байгаа гэж боддог хүмүүсээс ингээд айгүй үгийн сонсд нь штэ одоо ингээд ийм байх хэвээр байна, тийм байх хэвээр байна гэд бид нар бол яг таартай адилхан бастаар яг ингээд таартай адилхан юм сонсдог болохоор илүү гоё ард тутнайдаг гэж бодож байна. Тийм ээ. Ее. Ямар гүн философи. За ингээд танил мэдрэмж маань дууслаа. <laughs> Та нар гэртээ энийг сайн бодоорой. Гэшээхгүй. Бас Одоо хизээл энэ байранд хизээ засар хийлээ. Хэдэн хонд хийлээ? Жилийн. Өө тэр засар хийж явах үе юу байлаа вэ? Ингээл энд байранд засар хийж мэйгээ шагаал те. Юм юм хувааж болоо шагаал. Янз янз юм хийгээ шагаал. Тийм засар хийж явах үе байж гэх. Тэр чинь бата нэг Америк яваад хийлээ. Бүгдээрээ тэгэл малгад болсон шүү дээ ягаа нөгөө нэг гофа гофа гофа төгөө плаа гэд бүгд нэг малгад болсон шүү дээ ягаа өөнөөрөө нэртэйгээ Гэтэ мачаа мачаа засар хийж явах үеийг ярих уу Засар хийж гоё юусан хэвчээ Одоо ингээд энэ одоо танил мэдрэмж явдаг энэ яг байр байдаг л да. Энэ байр нь бидний ингээд анх засвар ижсэн. Тэгж яах тэгж яах яг 17 давхартай тийм. Яг яг засвар хийж явах үед бол ерөөсөө энэ байранд тийм гоё ааштай хүн бол нэг ч байгаагүй <laughs> шээ. Ерөөсөө бүгд л яг тэгэл тааширдаг байсан да. Яг засвар хийж явах үед бол яг бүгд л ууртай байдаг байсан ерөөсөө ялангуяа тийм. Бата юу? Тий ялангуяа батаг. <laughs> Ялангуяа бата бата дэс балдан жавд нэг зураг байгаа шүү дээ үзэлээ. Бата яг энэ байранд нэг ахтаа цэсэр үйдэг байсан. Тамаа ч бол нэг хаяа ярддаг байсан те. Тэгэл ер нь нэр ирж мэрдэхүү те. Яг анх энэ байрын засвар гэж ярьж ярьж байх үед бол бүгд ерөөсөө хамт нийлж аваад хийчих юм шиг ярьдаг байсан мөртлөө яг засвар хийж явах үед бол нэг өсрөлийн ганц нэг хаяа ярддаг байсан тий. Тэгж яхад бол яг ерөөсөө бата бол гоё ажтай бол эзэж байгаагүй гэж. <laughs> Яг тэгэл. Мэн ч бол тэгтээ бас тэгээд ирж исэн гэж. Яг хөө та нар чадхаараа л туссан шүү дээ. Хөөгийг зайлвал чадхаараа л гар хуруугаараа юм осолж. Яг бол амар шажсан тий. Батаах уу? Батаах. Бата хоёр бата батаах шээс гэж бүртгээгээ. Тэр үед бол яг анх бол яг зөв өгч байсан шүү дээ бүр бас. Би тэр үед яг тэр үед те яг хүний эхэндээ юу ярьдаг дараа нь яг үйлдэл дээр яг ямар байдаг вэ те аашх тийм юмнуудыг би яг ойлгосон аашх <laughs> манай гэр бүлийн радио 104.5-ын батагийн хэсэг батагийн амьдрал хүний яг доторх тэр те мөн доторх тэр аура батаасаа хэллээ доторх тэр чакранаас уусаа бүхэн эндээс нэгийг тунгаан 2-ыг бодно. Хаашаа. 3-ыг сэтгэнэ. 4-ыг, 5-ыг хошногдно. 6-ыг шахч хөө. За за. Мэг манай микрофонлоосаа хилээ гаргалаа. Тэгээ тэр нэг паркет лжсэн үе бол аюу гоё байсан шүү дээ бста. Ингээ паркет яг нэг айл шагаа тий. Шалан шин болоод арай гоё болсон л та. Тэгээ яг яг нэг яг нэг хизээ яг үйл дууссан тий. Тэр яг байранд яг нэг эхэлдэг юм яг нэг микс хийж эхэлдэг байсан шүү дээ. Тий, тий. Энийг бичлэг бичлэг хийж мэгээл түрээ яг гой шат байсан дээ бас та. Тэгэл танд битрээс нэвтрүүлгийг тэгж хийчихэндээ тэгээд нөө 10 дахь дугаараа бид нар чи яг энд энэ байранда лайв стрим хийсэн шүү дээ. Тэглөө. Камераар. Аа. Тэгээ энд нэг тока битээр сууж моцсон энэ болонд тэгэл яг лайв стрим нөө нэг юугаараа видеогоороо шууд интернетээр бид нэр цацсан байгаа. Тийм. Тийм. Тийм, тусгай дугаар гэж нэг хийсэн. Тэр жоохон сонин шас шүү. Гэтэ Гэтэ бас өөр одоо танил мэд одоо танил мэдрэмжийн пэйж хэдэн лайктай байд юм уу та? 1000 гаруй. Зээ зээ зээ зээ. Тэгэл Гэтэ тийм шүү дээ яг танил мэдгэж гэдэг нэвтрүүлэг яг бас хүн нэвтрүүлэг гэж онч нэг өсөн дэвжнэ гэж яддаг шүү дээ. Тэгээ яг танил мэдгэж гэдэг нэвтрүүлэг амар харамлаа нэвтрүүлэг те. Яг цөөхөн яг цөөхөн хүн сонсох хэрэгтэй нэвтрүүлэг байдаг. Тэгээд сонсдог хүмүүст нь баярлалаа. <laughs> Станет маний сонсоо. Маний сонссон шүү дээ ер нь гэж. Адтай шүү. Жохогийн хоолой нь бүр амар бичгтэй шахаад наа. Яг микрофоноо ингэж Джейсон шиг битий бариад. За за. Цааш цааш нөө цааш цааш 10 жилийн цагаан бүрээ барихыг амар хүсдэг байсан байхгүй юу? Хинч Жохогийн яриаг сонсдгүй. Цааш яриа түгэй хүсдэг. За ингэж ярьсан дээр. I love you babe. Beyoncé. We drunk in love. Шах. Йоо. За бити шаацгаа одоо. За Жохоо микрофоноо тэмүүгээ шилжүүлнэ үү? За <coughs> маа нэвтрүүлэг буцаад эхэлж байна. Тэгээд ер нь бол тий өдөр өндөрцсөн байсан. Зөвөр иймэрхүү юмнууд ийм нэвтрүүлэг ер нь байдг болохоор бас гоё л та тий Монголд энийг гадаад сурдаг оюутнууд эднээс сонсдог л байсан юм байна. Тий гадаад байхдаа Монгол ер нь яг тиймэрхүү контент ер нь их дутагддээ шүү тий. Тэгээл дандаа гадны юм үзэл. Тийм гадны юм үзэл тэгэл өөрийнхөө Монголынхаа юм <laughs> голол Монголын юм ч уус нэг гологдмоор юм шаачдаг тий. Яг нэг айтах. Гэ яалдач гээ яалдач гээ зав нэгээ ядуу шаац. Монголыг хайрлаа за хүндлээ хамгаалъя одоо нэрийг хамгаалъя шин яалдач гэл муу юм хийгээ шахаад байгаа байхгүй. Яалдач байхгүй шүү дээ. Яалдач гөөний тэтгэлээр гарч байгаа. Төсвөө өгч чадахгүй за хүндлээ төсн байгаад байгаа. Одоо яг үр дүр гээ яривал ярина. Тэгээ яг хүндлээ хийж чадахгүй зайлвал. Тэгэл нөгөө нэг хүнд азагдчих муу. Зарим нь одоо Монгол кино үздэг хүн энэ дунд байна шүү дээ хамт кино үзэх юм байна гэсэн чинь Монгол юм уу гадаад юм уу гэлээстэй. Яалчгүй яалчгүй миний яхаа <laughs> инээд шааж дэр. Яалчгүй миний хатман гэ кино хийсэн чи тэр киног үзэхээр ах нэг хатман биш шагаад шатсан. Яалчгүй тэр нь яг нэг солонгос киног тэр чигээр нь хуулсан гэсэн амар хэцүү. Яг Койзагийн араас бүгд орж ийн. Койзагийн өмнө байсан ч юм шиг. Гэтэ бас гоё бол. Койзаг гад дээр мангад адилхан гэж. Тэ ялчсан гоё болохоо. Гэтэ ой. Тэг гофой шааж байгаа юм шиг. Гард сонсол гард энийг сонсоолох ёстой. Гофой айдлах шиг. Кьюз бол амар ёстой байсан юм билээ. Гард угсаа угсаа гард нээс байхгүй. Гард амар ямар амар юм бэ. Бүр хэрнээ бүгд зэрэг амн хөдөлчих. Гард угсаа харгад кьюз харгад энийг шахаадсан байхгүй. Бүр яг өөртөө адилхан юм байж. Тэг кьюз бол амар ёстой байсан юм билээ. Та тэр та нар нөгөө нэг юу лээ? Оо ямар хамтлаг лээ. Нэг юм Recon лөө. Recon хамтлагийн дуушныг харсан уу? <laughs> Тэр яг нэг юм rock чи те. Rock чи. Random юм. Үнхрүүш царайтай яг. Балбак писташио. За за. Манай хүм уулдаг танил мэдрэмж нэвтрүүлдэг шээ. Үгүй. Балбак үргэлжилж байна. Одоо ингээм царай авчтай хүний царайг ингээд ингээ балбцсан юм шиг. За. <laughs> Ингээ балбцсан. Таньдах шат. За. Тэг яг яг яг яг чацсан бол тэгтээ төгс өг шүү. За штэ хүмүүст тань байлээ. Төгс. Яа. Бүхэн төгс. Өш одоо би тэгвэл хүн сайлдад танил мэдрэмж эхлэе. За. Qzol яач амар юм бэлээ. Qzol үнэхээр амар хэвчээсэн юм бэлээ. Хинж ойлгохгүй байсан юм бэлээ Qzol ерөөсөө би бол тэгж бодсон. Та яг одоо сонсож байгаа хүмүүслэхэд та YouTube дээр Qzol-гийн охин гэдэгд бол сонсоод үзээрэй. Бүр амар дуу байлээ юун тэр найсын охин гэдэг дуу бүр амар дуу байлаа Кьюзагийн охин гэдэг дуу л тий. Бүр яг ингээд охин охин ингээд 4 5 нас үрж байгаа үед ингээд охиныгоо ингээд багаас нь хавуулаад яг ингээд дуулсан амар дуу. Тэгээд хамгийн гол тэр тэр тэр дууны дахилтынхан сампл нөө Аштондгийн дууд штэ нөө хүнээс илүү төрсөн гэд яг тэр дууг самплсан байгаа байхгүй бүр амар дуу байлээ. Яг J Dilaгийн sample юм уу хайшаа юм. Яг Кьюза бол ялч амар хэвээр. Гэхдээ гэхдээ нээлттэй. Кьюза би Кьюза ингэж шатсан. Кьюза амар шатдаг байсан. Даач Кьюзаг бүгд ойлгохгүй бүгд муулдаг байсан. Тэнгүүл Кьюза. За за энэ тэнэг бас тааны дундтай юу хөтэй гэж бол өөр юм лөө. Тэгэл болидол гэж бодсон. Уусаа уусаа монгол хүмүүс уусаа дандаа би биний доош нь хийдэг шүү. Тэндээ гол нь шээ. Тэгтээ Кьюза уусаа анханаас л гайгүй шаасан шүү. Анх гаж ирэхдээ хүртэл өмнөлүүд эсэж гаж ирсэн. Уусаа гайгүй шахаад гайгүй шаасаа зөв өөрөө тэр нэг төрөө алдсан байхгүй юу? өөрөө буруу юмлуул орсон байхгүй. Реклам тоглоод оо чигш. Ер нь хүн уус тоглоолаа мөнгө татгалцсан мэт зөндөл гарсан гүйсэн. Гэтэ гүйсэн бол гүйсэн гараад байсан. Гэтэ гүйсэн бол инкул бол инкулэрэл. <laughs> Аа тийм шүү. Инкулийн карьер яасан бэ? Инкулийн карьерийг би хүлээж шүү. Аа. Инкул артист байгаагүй. Инкул гэдэг студ нэгдэлтэй. Тэр нь ч юм англи очиж мочил. Гэтэ тэгэл хийн. За за за. Хэдүүлээ жоохон чимээгүй байдаг. Нэг жоохон новши. Нэг нэгнийгээ хинт сонсохгүй бүгд зэрэг өөрсдийнхөө ямиг ярих гад бүр давшаа шаачгаа. Жоо хүлээцтэй энэ тэмүүгийг харалтаа ийм гой дараахан залуу гэл. Тэгээ Куйсагийн талаар одоо ярьлаа ч гэсэн манай тэг яг өөрийнх нь өөрийг нь мэдхгүй танихгүй л юм ч тэгэл. Тийм ээ. Тиймэрхүү юм сайн мэдхгүй юм яриад явах үед л тий. Тийм үстэй. Тийм байх. Зөвөрлөж би нэг зөв нэг ноён зөв мүү байх гэсэн ч биш. Нэг бодлоо явах та зөв яг хаа санал бодол шүү дээ. Санал бодол гэж хамаагүй шүү дээ. Хамаагүй хамаагүй. Күйсаг күйсаг ярьлаач күйсэ тоохгүй. Күйсагч бид нар тоохгүй шүү дээ. Зөвөрлөж. Күйсаг сонсдог хүмүүс ч бидрийг тоохгүй заа юу. Тийм. Тийм тийм. Аа. За баярлалаа. Англид англид Манас нэрэ танд мэдэрч бүх дугаар сонсдог байсан. Би сайн англи өчөд ирсэн аахгүй юу? Аа. Тэгээд сайн ч шиг сайн тийм. Сайн ч шилдэ. Тэгээд би яг танил мэд танил мэдрэн мадрэм гэж. Танил мэдрэн чи бүх дугаарыг иргэн сонссон. Тэр дундаасаа би яг нэг 6 7 дугаарыг би дөрвийн бол би нэг ямарсаа 20 дэ удаа сонссон. Яг нэг би өөр яг нэг би англид танил мэдрэн чи би татаа сонсоод байдгсэн зарим дугаараа. Тэг чи сэтгэл чинь уус дугаарууд юу юм бэ? Яг тэр мөчгөөл өөрөөсөө өөрөөсөө чи өөрөөсөө амар эцэлтэй. Тэгтээ яг миний хоолойны өнгөл айгүй юу. Ичмэр шаасан. Тэгтээ амар дурсамжтай байсан найз нөхөдтэйгээ тэгээ сайхан бөөнөр ярьж хөөрөөл. Яг тэгээ Яг тэр үед бол үнэхээр гоё байсан. Яг нэгээр тэр үедхийн энэсэл бүгд нэг жижиг хэмжээний юм мэдээч авч ирсэн тэр ярьж байгаа нөхцөл те. Зарим дараалжилаа те, хүн дөрөөжилаа те. Нэг ах махыг дөрөөж байгаас ер нь янз янз юм болсон. Бүх юм нүдэн тарагдчихлаа. Тэгээ би нэг юм мэдээж гэдэг дугаарыг аягүй өгүүлээд би батаар хүртэл бичижсэн дахиж хийхгүй юм уу гэдэг. Яг нэгэхэд би яг яг хийхгүй юм гэдэг санаанд би бас гаднаас нэг оролцож үзье гэх те бас нэг Дэлгөөнөө нөгөө төсөөдрийн мэдлэг өргөдөг шиг. Аа жишээ жишээсэн. Тайл өдөр чи хамгийн Гэтэ эргэд э, хамгийн сайхан дорсончод нэгэ. Яг нэгэд үнэхээр үнэлж баршаажгүй би одоо хэлээд байна. Үнэлж баршаажгүй. Ярих хэрэг байгаа ч юм уу шиг. Үнэлж барха үнэлж бархааргүй л цаг хугацаа найзтайгаа өнгөрөөсөн байна. Одоо тэгтээ яг тэр үеийн цаг хугацаа мэдрэгдэж байна яг одоо сэтгэнхээр да халуун байна дулаан байна. Тий тээ танил мэдрэмж сонсдог байхад чи ойлж ирсэн үү? Мэж одоо яг өөр юм яг шууд чи чи ингээд чи ингээд огшоо гэдэг чинь ингээд огшоо ингээд өөр ирэхгүй гэхдээ тэгэж хэлэхгүй л дээ болохгүй чи бид хоёр харшихгүй тэгэж тэгэхээр би ингээд үлдээ гэж байж баярлаа кафата Үнэхээр гоё сэтгэл байлаа. Танил мэдэр танил мэдэрч миний бодлоор бол хамгийн гоё дугаар нь 3 дахь байна уу 4 дахь байна яг нөгөө нэг төөгийн оролж исэн. Дандаа Монгол утаад байсан тийм санжийн утаа. Тукагийн дэлтэн дэлтэн угаасаа. Эхний дугаасаа бүгд тукагийн дэлс тийм. Э тэр дугаар бол яг гоё дуу байсан. Яг яг Манчаг яг мэдчихэн заяа. Тэр дуун дээр ингээл Монгол дуунуудыг тавьж эхэлсэн шүү дээ тийм дандаа Монгол дуудаар тийм нөө Минжин сарын амрагийн хүлээсэн бүсгийн дуу энэ. Тий. Яг тэр танил бидний дугаар цаснаас хойш гарууд бүгд фейсбુક дээр Минжин сарын тэр дуу постлсан шүү дээ. Аа. <laughs> Тийм л хүлээтэй байна. Аа. За за. Тэд тархсан юм байна те. За за. <clears throat> Тамиг татдаг хүмүүс Балкон дээр гарлаа. За нэг гоё юм ярил яа тийм бэ? гоё юм уу? Тэгэл хүмүүс тэгэл дурсамжаал ярьж штэ. Түүнээс хойш бас нэлээд тийм нэг сагтуул яриа болох шиг боллоо. Уцаасан үгцэг амтагт нь яг л тэмчи Огтуудын талар шүлэг бичигтэй бэрэнчи Огтуудын өвчин гамгахта би хэмчи Дөөчгэн доахадаг огтуудын тэмчи Үгцэг сайхан бол надад хамаагүй мэмчи Үгцэг сайхан охин би зориулмэдэр бэнчи Үгцэг сайхан огтуудаа би та нарыг улав бэнчи Хотын мутмаар орон цагаар та нар дутнаа Та нар байхгүй болохоо би дуурангуудаа Сайхан үгжиг хараа залуус дотроос итгэж эхэлдэг Сайхан үгжиг хараа дайрдаг хүнэж бэгэлдэг Ууштара ууштара өөр арга байхгүй Байхгүй Өөр арга байхгүй Ууштара ууштара өөр арга байхгүй Байхгүй Өөр арга байхгүй Үгжиг бол бүрдэ бүтээл Сусан бэлэг үрдээ өгцөг бол бүрдээ бүтээ Бурхна сусан бэлэг үрдээ Бэлэг үрдээ Бэлэг үрдээ Сайхан тэр бол хамгийн сайхан хамгийн сайхан тэр бол хамгийн сайхан time gets heavy. Үцэн сайхан бол зүү сайхан Сайхан өгцөг бол сайхан байдаг Сайхан өгцөг хараа сарваш дайрдаг Сарваш дайрдаг яг сармөгч шиг Хацхан заяаг өгцөг намайг гаймдэр мэд хамалч Амри үзэг ланцур нэг юм нэж Бичсэн залуусыг шөгүүлэн яг л NBA финал Чадж байгаа юм дараа галуу танарч чаджээ Минь залуус таныг ширтэн үлд нарчээ Гүйч хөтмөр орсон дотор тэр хобби харж Данер минийх биш би аль хийх харж Харуулж би найзуудаа ч ус харуулж Сайхан нүцэг бол зооны хавар маруулж Ууштара ууштара уурара байхгүй Байхгүй Уурара байхгүй Ууштара ууштара уурара байхгүй Байхгүй Уурара байхгүй Үг зүг бол бүхний бүтээл Elmas og sem byrði kurti og til bóð Bóði búti Elmas og sem byrði kurti Byrði kurti, byrði kurti Byrði kurti, byrði kurti Hamgi sefn, dribble hamgi sefn Hamgi kapat hem gezer Hem gezer hem kapat hem gezer Oh too sad hem bol too sad Too sad Too sad